Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. Kuriam naktigonės laužą. Paskutinį kartą prieš šventes. Bus ilgokos atostogos, Ir e, šios laidos bendra tema pavadinta taip. Kas atminty įstrigo, kas sieloj atsispaudė. Kalbėsim šį vakarą mes apie menus, apie talentus, apie knygas. Taigi tokia priešventinė laida. Bet aišku, pradžioj Pradžioj mes negalim apeiti referendumo reikalo, kadangi vyriausia rinkimų komisija jau baigė skaičiuoti balsus ir paskelbė savo verdiktą, tai mes šį vakarą, aišku, kaip ir žaidėjom, praėjusį pirmadienį kalbinsim vyriausios rinkimų komisijos viršininką Zenoną Vaigauską ir vieną iš organizatorių Kol kas mums Zenonas nekelia ragelio. Laukiam. Žinom, kad pritrūko šiek tiek balsų. Žinom, kad yra dabar svarstama, kaipgi tuos balsus suskaičiuot, kokią metodiką ir panašiai. Nekelia mum kol kas, nors aš su jo dieną šiandieną šnekėjau ir jis Sakė, kad bus prie telefono. Tada mes skambinsim rytą Jusieniai dabar. Tada gal su ją pašnekėsim, o dar bandysim, aišku, ir Zenonui Vaigauskui prisiskambinti. Pono Zenonai, jeigu mus girdit, būkit prie telefono, nes šis pokalbis mums yra labai svarbus. Kaip žinot, e, trūksta labai nedaug, 8 tūkstančių parašų viso. Ir didžiausias iš tų, kaip jie vadina, reikšmingų pažeidimų, didžiausias skaičiumi, pažeidimų skaičius, tai yra e, neparašyta gyvenama vieta. Labas vakaras, ponė Rita. Labas vakaras, gerbiamas Rolandai. Tai ką, bandysime Zenonui skambinti? Klausau. Tuoj, tuoj. Mes atrodo turim ir poną Zeną, taip? Ponas Zenoj, labas vakaras. Labas vakaras. Tai ką, tada mes jau esam visi trys eteryje, bet pirmą klausimas jums. Tai kas nustato reikšmingų pažeidimų? Kas yra reikšmingas pažeidimas? Kas tai nustato? Ar tai yra įstatymiškai apibriešta, ar čia yra jūsų sprendimas? Nėra apibriešta, bet reiškia, E, tokiu atveju nustatyti tenka vyriausiai rinkimų komisijai. O yra, jūs rėmėtės kažkokiais precedentais, ar šitam kartui buvo atskirai sprendžiama, kas tas reikšmingas pažeidimas? E, buvo atskirai sprendžiama ir balsuojama. Ir balsuojama buvo. Dėl kai kurių pažeidimų, taip. Ir e, didžiausias pažeidimų skaičius, kiek žinau, yra nu, didžiausias, reiškias, netitikimas įstatymo, reiškias, e, turų šitą yra, kad nenurodyta ne, ne gyvenamoji vieta, netinkamai nurodyta. O netinkamai nurodyta, tai kas yra pažymėtas miestas, nėra gatvės ar... Nu, tai, taip, taip, taip. Ten įvairiausių atvejų yra iš tų 5000. Gatvės nepažymėta, pažymėta reiškias gatvė, namo numeris nepažymėtas ir taip toliau. Kitaip sakant, iš tos gyvenamosios vietos nurodyta, to žmogaus surasti nepavyktų, pagal tai, kiek nurodyta. O žiūrėkit, e, žmogui reikėjo nurodyti, kuris faktiškai gyvena ar kur deklaravęs gyvename vietą. Nu, jisai pats turėtų apsispręst ką nurodyt jeigu žmogus turi kelias vietas kaip žinot jis vieną iš tų gyvenamųjų vietų e, deklaruoja kaip reiškias pagrindinę paprastai tai yra deklaruota gyvenama vieta nu o jeigu žmogus nugyvena faktiškai nu suprantam nu bet pon Zenodai tai tokiu atveju neįmanoma to žmogaus surasti jau dabar bus <laughs> paprastai įmanoma būtų nu, kaip? šitų žmonių neįmanoma bus surasti o o matot daugeliu atveju tai turbūt yra kaimai nenurodyti nenurodyta reiškias e, tai yra nurodytas reiškias kaimas nenurodytas e, reiškias e, kur tas kaimas randasi aš manau kad yra nemažai tokių atvejų kur bus įmanomas rasti na gerai mes tada ponę Rytą į pokalbį įtraukiam taip aš klausau taip jūs klausot tai Pabandom padiskutuoti su ponu Zenonu, kaip būtų galima rasti kompromisą, kad kaip jums Dabar to žmonės suras, kur nedeklaravo gyvenimas vietos. Kokiu jūs klausimų turit, pono Vegauskai? Žinote, aš klausimų, tai kokie čia klausimai? Viskas yra, viskas yra nuspręsta, viskas yra surašyta ir mes dabar jau svarstom, kaip to žmonės surasti ir kaip vyriausia rinkimų komisija mum irgi gal galėtų pagelbėti. O kaip jinai galėtų pagelbėti, ko mes galėtume prašyti? Pavyzdžiui, pavyzdžiui, mes galėtume prašyti, jeigu yra žmogaus pavardė, yra dokumento numeris, tai ko gero ten galėtų būti ir nurodyta tie tie dalinai tie duomenys kurie ku, iš kurių ir iš mūsų ir nori vyriausia rinkimų komisija. Bet suprantate, koks yra kuriozas. Dabar mes, pavyzdžiui, jeigu mes to žmogaus nerandam, mes kaip ir turėtume, dabar jau mes nusiteikę, kadangi mes esam čia iš tikrųjų tas bitės darbštuolės sukančios galvą dieną naktį. Kaip mes šitas vėl antras geležinės klumpės turėsim sunešioti. Na, taip. Taip, tai žinote, mes turėtume kreiptis į registrų centrą, sako, kad yra galimybė, jog ten turėtume už tam tikrą mokestį gauti to žmogaus pagal jo asmens tapatybės dokumentą tą gyvenamąją vietą. Žodžiu, vėl turėtume, bet mes turim tik dvi savaitės. Ir jeigu yra toks griežtas reikalavimas, tai gal vyriausia rinkimų komisija mums galėtų padėti, gal prieinanti prie duomenų bazių jį lengviau mums nurodytų, kokiam rajone ar kaip galim ir kur ieškoti. Pana Zenonai, ar... Kur mes nerandam, taip, kur ar... mes nerandam žmonių. Šiaip tai, aišku, kur kaimai, ten nurodyti kokias smulkmenas, tai ten surašyti, nes ten galima daug kur spręsti tikrintojai visiškai neatsižvelgia ten eina iš eilės ištisi kaimai ir jeigu vienas žmogus įrašė tą kaimą ir neįrašė rajono tai viršuj ar apačioj yra tie rajonai ir mum jokios problemos nebus tiktai vėl kitas mhm. didelis klausimas ar leis tiem kurie rinko ir kurie žino kurioj vietovėj ar būtinai tą patį žmogų vėl reikės susirasti ieškoti žodžiu klausimų labai labai daug Tai, pana Zenai, gal galite atsakyti kažką? Vat, nu, po... Mes atsakysim, e, be jokios abejonės, mes irgi turėsim po to patikrinti, ar tas darbas yra tinkamai padarytas, ar atitinka įstatymų reikalavimus. Na, kitaip sakant, juk dar ir parašų rinkėjai patys gali prisiminti, kurie rinko na, tuos parašus. Ir galų gale, reiškia, tų parašų rinkėjų duomenys yra parašų rinkimo lapuose nurodyti telefonai yra nurodyti, pavardės, Nu, aš manau. Telefon. Iš kur? Ar, argi te... Rinkėjų tai, bet konkretaus žmogaus taip. telefonų tai nėra. Tai ne, tai telefonai, aišku, yra parašų rinkėjų, tas, kuris rinko. Nu taip, taip. Bet kaip tas žmogus suras, jeigu jis parašė Vilnius, nu, pavyzdžiui? Nu, aš manau, e, žinoma, kad parašė Vilnius, tai pat parašų rinkikas, žinoma, pasielgia e, ne, ne, neatsakingai mhm. ir jisai reiškia, tokiu atveju rinkdamas parašus, tikrai padarė meškos paslaugą taip pat, reiškia, ir daugiau tokių yra neskaitamos pavardės e, ten. Reiškia, ne, tai aš suprantama, ten tų pažeidimų jūs visokių yra, suradot, bet, bet pagrindinė. Žinot, kada jų yra, reiškia, pavardžių labai daug ir tų pažeidimų atsiranda bendras skaičius nemažas. Nors palyginus procentas, sakykime, tų visų pažeidimų yra ne ypatingai didelis, bet, reiškia, kada parašų skaičius irgi nebuvo uh, surinktas labai jau daug didesnis negu kad reikalavimai įstatymai yra. Tai žinoma, tie visi, reiškia, susidėję į vieną vietą pažeidimai padarė. Nu, suprantama, bet aš akcentuoju tą gyvenamą vietą, nes 5 tūkstančiai iš 8 tūkstančių, tai jeigu jie čia nerasit sprendimo. Tai pasakys man iš tų, reiškia, gyvenamosios vietos turbūt bus lengviausiai sprendžiamas klausimas, reiškia, bet pagal tai, kad... Pone Rita, ar, ar, tai, ar jūs manot, kad čia bus lengva jums? Suprantate, mums tai nebus lengva, mums keista, mes kažkiek tai norėtume šnekėti šiek tiek kitų kampų. Vat kodėl atsirado tie 5000. Iš tikrųjų, jeigu būtų deklaruojama gyvenamoji vieta, mes labai suprantam, kad tada galbūt ir vyriausia rinkimų komisija ir galėtų patikrinti ir visą kitą. Dabar šita nuolatinė gyvenamoji vieta. Na, taip nu tai pavyzdžiui jos gi nei nustatysi nei ką nu gal pradžioj rinkimo buvo viena dabar jau kita ta gyvenamoji ir taip gali būti suprantate čia yra toksai nu toks tas reikalavimas yra toksai taip dabar aš norėčiau šiek tiek atkreipti jeigu galima į kitą esmę ne palaukit ponia Rita neužmirškit to ką norit pasakyt bet aš pono Zenu noriu paklaust nu iš tikrųjų jeigu galima deklaruoti e, tą vietą kur tu gyveni o ne ten kur deklaravęs esi tai argi čia jau toks svarbus pažeidimas ne tai čia nėra pažeidimas svarbu kad būtų nurodyta ta gyvenamoji vieta o jeigu jokios nenurodyta tai įstatymas reikalauja nurodyt tai čia ir atsiranda pažeidimas a čia tiesiog yra įstatymo raidė ir jūs negalit apeit nu mes įstatymo raidžių nenorėtumėm apeiti nu suprantama bet kokius tai E, kurt savo, e, reiškia, e, interpretavimą įstatymą. Tai aš užtad ir klausiau, kas yra reikšmingas pažeidimas, ar tai yra įstatymiškai apibriešta, kad būtina nurodyti... Ja, kategori... labai detaliai, smulkiai įstatymį nepriu. Nu, va, sakykime, vėlgi, reiškia, ten pasirašymo data netiksli, reiškia, ar ten, reiškia, ar iš viso jos nėra, yra tokie pažeidimai, reiškia, na, Aš manyčiau, kad e, visus tos dalykus vat, ir susidaro iš tokių. Pavyzdžiui, mes nelaikėm, kad ištaisomas pažeidimas gali būti, reiškia, nesminis pažeidimas e, nepilnametis pasirašymo dieną. Nu, tokių yra, reiškia, irgi 324 žmonės. Tai jeigu jie buvo nepilnamečiai, tai nepilnamečiai. Nu taip, Arba, čia mes, suprantate, e, koncentruokime radom po dublius keletą. Suprantama, bet į, į, į, į didesnius skaičius kreipkim dėmesį. Vis tiek, čia esmė yra tie 5000. Neįskaitomi, ar, ar, ar jų, reiškia, e, ten nepilna yra. Arba ten, sakykime, dokumento numeris, reiškia, vietoj <laughs> dokumento. A asmens tapatybė. Ne, ne, suprantama, čia mes... Tokių nemažas, tai vėlgi, tai po gimimo, po šitos gyvenamosios vietos, tai yra vienas iš didžiausios, ten yra per 2,5 tūkstančio, 2417, e, tiksliau. Reiškia, gimimo numeris ar e, netinkamas, ar ne, ne, ne, ne, ne, ne, mhm. ne to žmogaus dokumento numeris. Mes irgi kai kurios tos patikrinom, reiškia, pavardės dokumento numeris irgi netitikimus rado. Na, aš susidūriau dar ir su tokiu priekaištu jums, kad pati imtis, jūs galit imti iš aiškiai e, vietos, kur mato daug pažeidimų, o galit imti, kur mažai pažeidimų. Nu tai imtis, reiškia, e, turėtų būti parenkama atsitiktinai visiškai, žinoma. Na, taip, bet jūs kaltina, kad ne visai atsitiktinai jūs parinkot. E, taip, mes rinkdavom iš kiekvieno puslapio po tris įrašus, nežiūrint, kiek ten tų lapų e, įrašų buvo. Na, matot, operatoriai, reiškia, iš principo pagal metodiką mums reikėtų pabaigti reiškias e, visus tikrinimus tada tą imtį nustatinėt neimti imties iš tuščių laukelių mes taip neėmėm neimti imčių imties iš tų laukelių kurie reiškias yra jau pripažįstami dėl kokios priežasties netinkami iš tų irgi neėmėm o reiškias e, imties elementus nustatyti reiškias reikalinga grinai atsitiktinai mums reiškias kompiuteris parinkdavo iš pirmo ar paskutinio įrašo dar tarp jų parinkdavo vieną visiškai atsitiktinai aš e, manyčiau tą nesunkiai galima pasitikrint plius reiškias dar mūsų tikrintojai paimdavo e, tam tikrą reiškias e, įrašų skaičių e, savo dar nuožiūrą, jeigu ten, sakykim, kildavo mintis, kad būtina kažką... Tai turbūt dėl šito ir yra daugiausia abejonių. Tai nes... Ja, tai aš manyčiau, kad abejoti dėl to nevertėtų, nes... Nu, bet žmonės turi ja, savo nuomonę, turi savo kažkokią pažiūrą į tą tai referendumą. Žmonės turi, reiškia, tą nuomonę, bet aš noriu pasakyti, kad statistiniu metodu mes ne, nebrokavom reiškia, parašų jis išvis. Reiškia, e, e, šitą mes palikom tik tai tuos, kurios va tyrimo metu. Iškas, e, Na, pon Zenoj, čia vis tiek klausytojai jau pasimetė. Duokim žodį, ponė Rytai. Ką jūs norėjot pasakyti? Aš, aš norėjau pasakyti tokį dalyką. Iš tikrųjų, gal kažkiek kaip ir naktigonė, labai jau mes šį skaičius labai detalizuojant. Naktigonė vis tiek šiek tiek romantiškesnė laida ir aš norėčiau gal kiek moteriškiau pašnekėti esmė yra tokia kad čia yra pirmas kartas ne tiktai tautai paprastiem žmonėm šitą darbą dirbant bet ir vyriausiajai rinkimų komisijai gerbiamas zenonas su juo bendraujant jisai sakė kad mes turime didelę patirtį kad turim patirties kad čia ne pirmas kartas ir kad me jau mes išmokę tokias kai kurias pamokas Bet aš vis tik tai noriu pasakyti, kad ir vyriausiai rinkimų komisijai čia yra išbandymas ir yra pirmas kartas. Vienas dalykas jie akcentuoja, kad jau ir į teismus buvo kreiptasi, kai buvo rinkti parašai. Bet reikia suprasti, kad tada buvo kreiptasi į teismus, kai būdavo renkama atskiro kandidato, kandidatuojančio į Seimą parašai ir ten būdavo surenkama tik tai tūkstantis parašų. Visai kiti mastai. Tai reikia visiškai kiti mastai. Ir aš, pavyzdžiui, aš visiškai nei kaltinant, nei užturiant kalbėsiu paprasčiausiai elgiasi, kaip suprantu, žmogiškai. Vyriausios rinkimų komisijos darbuotojams atlikti šitą darbą per dvi savaitės irgi buvo praktiškai tiksliai neįmanoma. Dabar mums sakoma, kad čia vat, yra viskas suvesta į duomenų bazės, čia viskas labai labai tikslu, bet netgi va šiandien pas mane įrašytas skaičius, kurį aš gavau šeštadienį 2559 dėl dokumento numerio, šiandien gerbiamas Zenonas pasakė, kad jau yra 2417 yra neužskaityta. Matote, tai jau vienas vienintelis skaičius, galbūt ir nedidelė paklaida, bet jinai yra. Tai aš noriu užbaigti tą mintį. Pavyzdžiui, sprendimas rekomendacijos dėl inicijuojamo privalomo referendumo paskelbimo patvirtinimo tvarkos, jos priimtos gruodžio trečią dieną vyriausiai rinkimų komisijai to, kai jau mes buvom pridavę visus parašų rinkimo lapus. Tai suprantate, viskas yra nauja, viskas šviežia ir tas rekomendacijas įsisavinti, kad ir rinkimų komisijos darbuotojams, tikrinant mūsų bylas, buvo ir, ir įsisavinti jas ir tikrinti, ir didžiulis darbas, ir dėl ko čia buvo iš pradžių, kad čia dega ir šeštadienį, ir sekmadienį šviesos vyriausiai rinkimų komisijai. Ir mes buvom persigę ten po 30 sėdėjom, tikrinom tas bylas ir darbuotojai per vargiai iki išnaktų sėdėjo. Nu, taip, bet mes dabar gal neverkim dėl tų darbuotojų, gali jie pasistengti. Žinokite, visi yra žmonės. Suprantama, suprantama. Taip, dabar žinokite, dar, dar vienas toksai, na aš nežinau, ar čia toliau išeis iš kalbos ar ne apie tai, bet, pavyzdžiui, esmė yra tokia, kad ir dabar nėra metodikos, kuria remintis mes turėsim dabar tos nesminius trūkumus šalinti. Tai apie tai ir šneka, aš ir bandau suprast, kaip jūs dabar vieni su kitais dirbsit. Tai suprantate, kokia esmė. Ir dabar suprantate... Ir kas tą metodiką turi nustatyti? Ar rinkimų... Tai, mums buvo, žinote, tiesiog, nu, mes tai šiek tiek, nu, visi tokie, mes tai priimam geranoriškai ir mes jau turim tą metodiką iš tikrųjų. Bet galvoju, čia kuriozinė situacija. Aš pasakysiu žmonėms, kurie klausosi dabar mūsų, aš vis tik tai pasakysiu, gal ne kiekvienas žino tokį dalyką, kad vyriausia rinkimų komisija yra 16 narių, jeigu neklystu senas gerbiamas pirmininkė, taip. Ir tada ją sudaro keturi nariai deleguoti Lietuvos teisininkų draugijos, keturi deleguoti teisingumo ministro. Toliau gerbiamas pirmininkas deleguotas Seimo pirmininko, kiti deleguoti Tevinės sąjungos, mm, socialdemokratų partijos, žodžių, parlamentinių partijų. Šitokie garbingi žmonės sudaro tą komisiją. Ir dabar sakoma, kad mes turim sukurt tą metodiką ir tada jau mes svarstysim. Tai bent jau gairės, kokias mums tada galėtų duoti. Paklausom, ką Zenonas atsakys į šitą, panerida. Tai aš e, galiu štai ką pasakyti dėl tos metodikos, kaip jie, reiškia, ruošiasi nu, parašus rinkti, mes metodikos nenustatinėjom. Taip mes negal įstatymą nesame įgalioti nustatyti metodikos, kaip jie tos trūkumus kokiais metodais imtis e, šalinti esmė yra tai, kad tie trūkumai būtų pašalinti, reiškia. O, tai čia turi patys organizatoriai nusistatyti, jūs tik patvirtinsit tą metodiką. E, turėtų iš esmės ir patys organizatoriai dėl to labai rimtai pagalvoti. Nu, suprantama, bet ar jūs tvirtinsit tą metodiką? Ir e, ta metodika, iš atvirai pasakius, įstatymas neįpareigoja mus tvirtinti. Aišku, mums vertėtų žinoti tą metodiką. Nes paskui galit sakyti, kad jūs neteisingai rinkot. Taip, taip, kad jie paskui ne, ne, nepradėtų mus kaltinti ir sakyti, kad mes kažką tai neteisingai. Taip kad mes, reiškia, įstatymą mus neįpareigoja nustatyti metodikos ir, ir parašų tikrinimo. Ir atvirai pasakius, yra tos metodikos naudojimas įvairios, reiškia, tikrinant parašus. Kitą kartą, sakykime, absoliučiai visi duomenys yra suvedami į domenų bazę, gyventojų registrą atiduodami tikrinti. Kitą kartą, reiškia, patikrinus dalį parašų, nustatomas tas procentas, toliau jo nebetikrinama įvairios yra. E, tai aš apie tai pradžioj kalbėjau, kad yra tam tikras subjektyvumas ir jūsų komisijos darbė, to labiau, kad ten yra vat, ir liberalų, ir, ir tie žmonės, kurie iš principo prašyta referendumą, tai jie ieškos kabliukų. Nu, jeigu taip galvojant, tada tą, tą reikėtų turbūt, reiškia, tos parašus atitikti tikrinti iš viso nebe žmonėms. Mes kitą kartą ir kitokias metodikas taikom, sakykim, kad, e, reiškia, jie yra referendumo iniciatoriai, surašo mums absoliučiai visus asmens dokumentų numerius, surašo pavardžių fragmentus, ar gimimo Nu, tai čia kada nedaug yra, tai-, tai... Ne, ne, tai kada daug yra, yra taip daroma, reiškia. Ir visi atiduodama duomenys į gyventojų registrą. Nu, vėl, mes jau čia pasi, pas, pasiklydom šitose visose dalykus. Žiūrėk, ponai, ponai nu, Zenonai. Tikrai pasakius, nu kaip, reiškia, metodikos, jos paskiau galiausiai parodo, reiškia, pagal tą rezultatą, reiškia, kaip, kaip reiškia, e, pagal tos parašus ir, ir galima įvertinti, reiškia. E, Nenutė. Sakykime, mes būtume nustatę, kad vyrauja e, išgalvoti dokumentai. Tai, tai būtų kitoks, reiškia, tikrinimo būdas. Arba, reiškia, ten ir yra dokumentai perrašomi po kelis kartus, kartojasi iš vienos. Nu, taip, bet kada nu, su ta gyvenama vieta irgi sudėtinga. Čia panašu, kad kaip tai. geležinės klumpės jūs pasiūlot sunešiot, žinodami, kad jie tai, to nepadarys. Jeigu mes tą pasiūlytumėm, tai aš manau, būtumėm neteisus. Mes pasiūlom tokius dalykus, ką jie galėtų padaryti. Nes priešingų atveju tą, ką jie negali padaryti. Gerai, aš klausiu ponios Rytos. Ponios ir ponia Ryta, tai jūs e, manot, kad jūs sugebėsit? Mes sugebėsime, žinoma, sugebėsim, mes, mes viską sugebėsim, bet apie ką mes šnekam? Aš va dabar klausausi ir nesuprantu. Aš duosiu vieną paprastą, paprastą pavyzdį. Dabar aš galiu pasakyti, vyriausio administracinio teismo trijose nutartyse, kur kalbama, kad e, kas yra tas, e, žodžiu, kokie duomenys būtini, kad tas parašas būtų užskaitytas. Čia yra toksai reikalavimas, žodžiu, kad tie duomenys, tas parašas, jisai nesusideda tik kaip parašas, bet žodžiu, ką reiškia tas parašas. Pavardė, vardas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, gimimo data, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir pasirašyti visose trijose nutartyse. Niekur nėra, kad pasirašymo data yra esminis trūkumas ir mes apie tai negalvojom. Mes sužinojom, kad masiškai parašai braukiami ir neužskaitomi dėl to, kad nėra pasirašymo datos. Nesvarbu, kad žinom kokiu, kad tie trys mėnesiai jau aiškus, kad žinom, kad gretimi laukeliai yra šyti aiškus ir kad eina iš eilės. Buvo labai griežtai įvertinta šito požiūriu. Mūsų tie parašai ir gan daug išbraukyta, pavyzdžiui. Paklausom, ką Zenas atsakys. Nu, atvirai, tai čia iš tikrųjų šio referendumo, reiškia, parašų rinkimų naujiena yra. Pas mus to pasirašymo data absoliučiai visą laiką būdavo įrašoma, lyg tai nekildavo problemų dėl to. O tai iš kur ten atsirado, kodėl dabar atsirado? o aš sakyčiau nežinau kodėl ji šį kartą nebuvo įrašyta nes iki šiol aš neprisimenu tokių atvejų kad tos pasirašymo datos būtų praleidžiamos. Parašų. Tai kur tūkstantis parašų, kur 300 tūkstančių, galbūt ir atsirado tas tūkstantis mūsų. Nu, man sunku pasakyti, aš tai tikrai negaliu pasakyti, kodėl aš galbūt galiu tik spėlioti. Reiškia. O gal jūs galite tada nevertinti šito kaip pažeidimą? Vat? Nu, tai, bet įstatymas numato, kad... Atsiprašau, aš pratęsiu mintį, kurią pradėjau. Dėl šito, būtent dėl atsiprašau, būtent dėl šito punkto pratesiu, kokios grėsmės mūsų laukia toliau. Ir toliau mes buvom jau kaip ir sutarę su pirmininku, kad pasirašymo data bus nesminis trūkumas, bet vis tik tai paskutinė minutė vienas iš komisijos narių, ir jau lyg ir buvo prabalsuota, kad tai bus nesminis trūkumas, vis tik tai vienas iš komisijos narių pasakė, kad jokių būdų datos atstatyti negalima, data yra data, ir buvo nubalsuota priešingai ir šitas trūkumas pasidarė esminis, suprantate? Tai vad, o kur mes garantuoti, kad mūsų paruošta metodika šitai garbingai teisininkų komisijai nepasirodys nieko verta ir teisiškai visiškai negaliojanti. Ir mūsų tas darbas ir vėl bus paskutinę minutę pasakytas, kad čia yra esminis trūkumas. Kaip, kaip atsakyti galima, pan Zvedatskai? Nu, aš e, manyčiau, kad vis dėlto e, iniciatyvinė grupė mums pateiks, reiškia, susipažinus dar kartą, reiškia, E, kaip jie, kaip jie planuoja tos visus pašalint dalykus. Nes iš tikrųjų, reiškia, yra kai kurios dalykus mūsų komisija pripažino kaip ir negalimus pašalinti visiškai. Čia, sakykime, ta, kad viena ranka rašyti duomenys yra visų pirma, čia visiems iš intensyvinės grupės labai nepatinka ir jie norėtų gal kokiu nors dalį tų įrašų, sakyčiau, gelbėti, bet įstatymas ten nenumato. Nu, kita vertus, man, pavyzdžiui, visiškai nesuprantama, kaip gali būti, reiškia, nepasirašomas tie iš viso vat, parašo. Nėra, yra, reiškia... Pavardė. Ne, nu, tai jeigu nėra parašo, tai čia turbūt apskritai nėra apie ką šnekėti. Nu, tai, bet tokių irgi yra. Nedaug. Nu, tai visko pasitaiko, mes šnekėkime apie didesnius skaičius. Jo. Ir vis tiek nu, tai- reikia kažkaip jau mums baigti šitą pokalbį. Žiūrėkit, pon Zenonai, jūs sakėt, kad jeigu yra nereikšmingas kiekis, pusę procentų jūs leidžiat surinkti naujų parašų nu, yra toksai... Jeigu dabar žmonės, sakykime, rinktų ir jiem pritrūktų vat šito pusės procento. Jeigu jie po šio, reiškia, patikrinimo e, paaiškėtų, kad jam dar vis tiek trūksta ir ta trūksta jam daugiau kaip pusės procentų. Taip. Taip, tai yra nedaugiau pusantro tūkstančio parašų. Tai, kitaip sakant, iš tų 12 tūkstančių parašų jie atstato nereikalingą skaičių 8 tūkstančius, o E, šiek tiek mažiau. Taip. Jūs leistumėte dar šitą? Atime nuostata yra tokia, kad šiuo atveju, reiškia, tikrinama bendra tvarka. Tai matyt, reiškia, įstatymas numato tai, kad po tos bendros tvarkos patikrinimo dar reikalinga gali parašų dar rinkimas, kad būtų. Tai kitaip sakant, įmanoma, kad tuos pusantro tūkstančio naujų parašų, jeigu kartais pritrūktų, jūs sutiksit. Nu, tai e, įstatymė yra tokia nuostata numatyta. Nu, Nuostatų visokių būna tos įstatymuose. Bendra tvarka, reiškia. Tai matyti, jeigu... Bet jūs taip neužtikrintai šnekat kažkaip. Nu, aš nekalbu užtikrintai, nes kaip dagi tai sprendžia visą komisiją. Taip, ko, teisingai. Mes, mes, daž... negalėčiau... mes dažnai maišo manydami, kad čia viską daro Zenonas Vaigauskas. Iš tikrųjų, tai sprendžia komisija, kiek aš suprantu. Be jokios abejonės, jis sprendžia komisiją balsuodama. O ten labai skirtingi žmonės sėdi. Nu, ten yra sėdi, mūsų komisijai yra ir labai aukštos kvalifikacijos. Čia ne kvalifikacijų reikalas, čia pažiūros Na, tai reikalas. Žinot, keletas teisininkų, tai jie tokiais klausimais paprastai turi ne vieną nuomonę. Na, apie ką ir šneka? Žinot, kad ir teismuose gali. Nu, tai apie ką ir šneka? Ir tai konstituciniam teismė mes. Nu, tai aš apie tai ir šneku. Teisininko nuomonės ne visą laiką sutampa. Taip, žmonės galvoja, kad yra kažkokia viena nuomonė, jeigu jau teismas, tai jau viena nuomonė, arba teisininkas. Ne, Nieko panašaus, subjektivumo visur pilna. Paprastai taip lietuviai turėjo labai gerą patarlę, kad du teisininkai tai penkios nuomonės. Apie ką ir šneka, o kadangi ten tokie sėdi, turi savo pažiūras, tai vienu atveju gali o, pažeidimą pažiūrės. vertinti vienaip, kitą kitaip. Nu, susidaro, tai lieka vienas variantas, kad tų pažeidimų geriau išvengti nepadaryti. Tada... Nu, tai čia, viską, tai čia viską suprantame, mes išeinam iš to, ką turim jau dabar. Tai vis tiek, gerai, tada baigiant pokalbį, e, ponė Rita, Ar turi dar kažkokį konkretų klausimą? Štai tai tie pusę procento tikimės, kad dar leistų, jeigu kartais pritrūktų, ar ne? Čia, čia naujas ir geras dalykas. Vis tik tai, žinote, čia yra toks dalykas, žinoma, kad mes tikimės geriausio ir mes nebeti, ir nenorim visiškai tie jie ir mes. Iš tikrųjų, noriu baigdama pasakyti tokį paprastą dalyką - jie ir mes. Ir mes nebežinom, sakom, kad ir valdžioj kaip ir tauta sėdi, ir mes kaip ir tauta, o ta tokia takoskira yra labai ryški. Ne, ponė Rita, mes... čia ne, ne, ne, nebūkim romantikais. Tai yra aiškiai Aš, žinoma, kad dalis partijų yra prieš. Kad... Atsiprašau, gerbiamas Rolandai, bet matot, kiek šnekėjom, o kas ne romantika, kad nebeišeina čia neromantiškai šnekėti. <laughs> Kad matot, jeigu norint konkretumo, konkretumo nėra. Jeigu nėra metodikos, kaip teisininkai vertin šitą paprastą mūsų veiksmą, tai mes esam bejėgiai, mes einam be tokios kaip ir vilties. Ne, ne, tai ne, ne, ne. Antro procento nepasakyta. Tai aš pasakiau tą pavyzdį, kai paskutinė minutė viskas gali būti nubraukta vienu balsavimu ir nesuprasi kodėl. Todėl, kad tokių per petį visokių pasišaipimų, iš tikrųjų, kodėl aš pasakysiu, romantiškai pasakysiu ir netgi eilėm baigsiu, kaip suprantu, Rolandai jau mūsų tas laikas to, tos mūsų dalies baigėsi. Jau visenai baigėsi. Kodėl, pavyzdžiui, nu kodėl, pavyzdžiui, teisininkus kreipdavosi jūsų kilnybę? Nu kodėl? Nu kodėl vyriausioje rinkimų komisijoje, kurioje sėdi žmonės, vis tiktai įstatymo tokio surašyti, kuris paaiškintų kiekvieną situaciją, kur, kur eina didžiulis, didžiulė tautos dalis, eina šito klausimo ir įstatymo vieno, kuriuo būtų galima pasiremti nebeišeina, kad teisingai šitą situaciją išspręsti. Dėl ko jūsų kilnybė kreipiamasi į teisininkus. Mhm. Tai aš vat ir noriu pasakyti, kiekvienas jūsų mostas, išdidus bet mielas, žingsnis laisvas ir platus, turi kalbėti apie jūsų tyrą gražią sielą, praugusią lik aukštas medis girioje visus visus medžius. Ir jeigu jūs iš tikrųjų kilnus, tai jūs nebekankinkit mūsų, besiruošiančių šitam vėl didžiuliam darbui, su kokiam metodikom, o pasakykit, pagal kokias iš tikrųjų metodikas jūs mus tikrinti. Nepasakys. Tai blogai. Tai Jūs turit patys pasakyti, o jie turi patvirtinti. Aš taip suprantu. Mes galim pasakyti, kaip mes lėksim pas kiekvieną tą žmogų. Ne, ne, ne, ponė Rita, jūs turit surašyti popieriui, pateikti Vaigausko komisiją ir komisija turi nubalsuoti. Aš taip suprantu, ponzenu. Ne, ne, tai mes tą padarysim, mes tą darysim, mes dar sprendimo neturim. Mums Supratau. Pasakyta, kad sprendimą mes tik trečiadienį turėsim. Tai kokie, kokios čia mūsų metodikos užbėgant. Gerai, kol kas mes matau, kad čia mes nieko neįsiaiškysim. Dėkui, ponė Rita. O, ačiū Jums. Taip, pons Vaigauskai, o su Jumis atsisveikinant, ar aš galiu šitaip sakyti, jeigu organizatoriai pateikia raštų metodiką, jūs už ją balsuosit, tvirtinsit kažkaip? E, mes e, turėsim dar šią savaitę posėdį, tai jeigu iniciatoriai turės galimybę tą metodiką mums pateikti, bus labai šaunu kokį jie numato e, planą, reiškias, e, pašalinant tos trūkumus. Nu, tai suprantama, bet tarkim, kad žinau, jie pateikė. Kad tie prašymai pas mus yra pateikti. Aš suprantu, kad iniciatoriai tai nėra tokia jau visiškai vieninga monolitinė grupė, reiškias. Ten yra įvairios e, nu, suprantam. irgi žmonės. Mūsų tiesa nevadinkit prakelnybėm, reiškia, čia e, turbūt ne, ne šio, šio laikiniais, reiškia, šiais laikais tikrai, reiškia, taip kreiptis turbūt nederėtų jokių būdų į mūsų komisijos narius O kodėlgi, nu kodėl, jeigu šitoks... Na, žiūrėkit, aš bai, baigiu, baigiu, baigiu šitą, šitą diskusiją. Baigiu, baigiu, baigiu. Apie, taut, apie žmogaus teisę, mes galim šnekėti apie žmogaus teisę, apie tautos teisę, mes jau nešnekam, jau negalima šnekėti. Visi tokie atveju turėtų būti pakilnybės, aišku. Žinoma, aš iniciatorių tarp yra tokių žmonių. Ne, Ponzeno, mes jau čia labai toli ir velėmės į... Mes nukrypom, aišku. Nukrypom, mane domina tik vienas dalykas. Mes paprasčiausiai dėl tų dalykų, reiškia, surasim E, bendrą sutarimą. Ir, Aš noriu suprasti, jūs tvirtinsit metodiką ar ne? Metodikos mes neįgalioti tvirtinti. Nu, va, mato, tai tada, ja, tada kur garantija? Mūsų pusės, bet dėl metodikos e, pritarimą jie gali sulaukti. Iškas, e, pripažinti. Nu gerai, pritarimo, bet tai jis turi būti irgi kažkaip... Turėsim parašus ne pagal vienokią metodiką, bet kaip parašus turėsim. Ne, ne, čia kur problema yra? Žmonės, sakykime, sugalvos metodiką pagal tą metodiką ištaisys parašus. O paskui vėl jūsų teisininkai pasakys, jeigu kad metodika buvo bloga. tvarkingai ištaisys tos parašus, tai bus tvarkoj. Bet jeigu jie sugalvos metodiką, mes patvirtinsimo parašus, jie ištaisys visiškai kitaip ar visiškai... Ne, nu tai tai yra suprantama. Tai, tai žinoma, mes vertėsim ne metodiką, o parašus. Mes Vienu žodžiu. Vertinsim padarytą darbą. Vertinam ne receptą, o patį reiškia tą, ką jie padaro. Kol kas matau čia sudėtingi dalykai. Ir šiek tiek panašu į geležinės klumpės, kada ir, ir atrodo ir jūs teisus. Tai yra geležinės klumpės. Nu, pažiūrėsim. Gerai, palinkėkim sėkmės mums visiems. Dėkui, pon Zenonai, dėkui, ponė Rita. Taip, šią savaitę ir praeitą savaitę atsitiko ir kitas dalykas, apie kurį tiesiog negalim nešnekėti, nes naktigonė šitas temas liečia visą laiką, kiek yra eterija. Aš turiu omenyje balsavimą Europos parlamente dėl tos vadinamos Estrelos rezoliucijos. Paskui buvo balsavimas Lietuvos Seime, irgi dėl tos pačios Estrelos rezoliucijos. Ir mes šitą temą kalbinsim Kristina Paulikė, Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė. Augina septynetą vaikų. Labas vakaras. Labas vakaras, Rolandai. Taigi štai, ponė Kristina, balsavo Europos parlamentas už Estrelos rezoliuciją. Na, nepraėjo jinai, bet e, tai yra nukreipta tiesiog prieš jūs, aš taip suprantu. Tie, kurie balsavo už Estrelos rezoliuciją, ne jūsų šeimos draugai. Na taip, turbūt visi sutinka, kad valstybės pamatas yra ir pagrindas yra šeima ir tai ypatingai yra jautri tema kadangi tėvams kurie daugiau ar mažiau jaučia atsakomybę už tuos vaikus jiems nieko nėra svarbiau už vaikus ir pastaruoju metu tokie dokumentai kaip jūs sakote estrelos rezoliucija tampa lakmuso popierėliu kuris leidžia išryškinti politikų poziciją šeimos politikos atžvilgiu ir ten keturi didvyriai atsirado taip ir kas žymiai palengvina kituose rinkimuose priimti rinkėjams atitinkamus sprendimus tai tampa paprasčiau iš kitos pusės ką mes ką mes kituose rinkimuose rinksim o gal mes įvardinkim tuos didvyrius kurie europos parlamente pasisakė už estrelos rezoliuciją na ne tiek jau jų daug tai yra leonidas donskis blinkevičiūtė paleckis ir balčytis trys socialdemokratai Tai dabar mes turime eterį, žinokit, vieną socialdemokratą iš, iš Lietuvos Seimo, kuris balsavo taip pat už Estrelos rezoliuciją ir Lietuvos Seime. Ponas Salamakinas. Labas vakaras, ponas Algimantai. Labas vakaras. Tai kaip iš čia tų liberalų tarpė atsiradot? O kaip aš balsavau, priminkit? <laughs> Nu, nieko savo klausimas. <laughs> Galiu paaiškinti. Jūs balsavot prieš tai, prieš Lietuvos Seimo pareiškimą dėl Estrelos rezoliucijos. Keista, kad aš jums turiu tai aiškinti. Tai reiškia, pasielgiau labai gerai. Gerai? Aišku. E, ne, nu, supraskite, mano sfera kaip aplinkos komiteto pirmininkai yra tokia plati ir čia išmeta ponas Gražulis kažkokius tai, nu, ne kažkokius estrelus Europos parlamento narės rezoliuciją. Nu, pabandau, aš sėdėdamas plenarinėje posėdėje susirasti, apie ką mes čia šnekame. Žiūriu, tinklalapyje nieko nėra, e, visuomet internete būna mūsų, tai yra plenariniam posėdėje, jeigu eina įstatymas, gali jį pažiūrėti tuščią. Bandau atsisukęs klausti aplinkinių kolego, apie ką mes čia šnekam. Nu, sako, kažkokia strela tenai e, Portugalija pareiškė kažkokią rezoliuciją, ne va tai... Nu, ne kažkokia, čia vaikų tvirkinimo. Na, nu, tai vaikų trivirkinimas ar kažką, Bet e, man, žinote, aš prisiminiau tokią savo jaunystę prieš e, daugiau kaip 30 metų, kai aš buvau dar jaunas komunistas, ateinu į pirmą posėdį ir svarsto mano e, kolegos, bendradarbiai, reiškia, Solžanicino knygos pasmerkimą. Ne vienas jų neskaitė, aš kaip durnelis toksai sakau, tai ar galima paskaityti? Nu, gavau pilos, kaip aš drįstu, kaip čia klausti, visi neskaitė, svarsto. Ir aš bandau dabar klausti, Seimo narių apie tą Estrelos rezoliuciją, o kas jūs ją skaitėt? Pasirodo, aplinkinio ne vieno neradau. Ir mes svarstom, kaip tą Šalžanicina knygą prieš 40 metų. Nečitau, nors uždaju ne nu tai palaukit jeigu yra kažkoks projektas jis turi būti išdalintas valstybine kalba seimo nariam pasirodo net vertimo nėra aš suprantu kad gražulis angliškai tiek pat moka kiek ir aš e, reiškia tai ir pradedam diskutuoti velniai jie žino apie ką e, Tuo iš konservatorių pusės viena mano kolegė pareiškė, kad mumis ne tik tai iš rytų puola, reiškia priešai, bet jau ir iš vakarų puola. Tuo iš... Nu, puola, kad iš tikrųjų puola nu kas puola nu tai europos parlamentas atmetė tą rezoliuciją reikėjo palaukti dieną ir nereikėjo gaišti visą valandą kuri seime kainuoja velniškai daug pinigų pliurpiam apie niekus ne apie kažkokius mūsų vidaus gyvenimą o apie kažkokią rezoliuciją kas yra rezoliucija čia pons algimantai tai mūsų gerai žinot rezoliucija tai yra tas lakmuso popierėlis kuris yra absoliučiai nulis tai yra nenorminis kad kuris, reiškia, neturi nei pareigojimų, nei Seimui, nei vyriausybei, nei nieko. Tai yra tai nuomonės pareiškimas. Na, nu, pareiškim nuomonę, kad mes prieš kažką tai. Kalbu su kolegom, kurie kažkiek tai studijavę angliškai, sako, nieko ten tragiško nebuvo. Na, nu, rezoliucija jinai nėra įpareigojantis Europos teisės aktas. Gerai. Pons Algimantai, paklausom ponios Kristinos, ką jinai jums pasakys. Malonu labai. Taip, e, labas vakaras, Algimantai. Labas man dabar kyla klausimas tai ką jūs sakote ar jūs pats jaučiate atsakomybę prieš rinkėjus nes nu atsilyginti rezoliucija nelabai svarbus vis tiek tas galbūt dokumentas nieko ne ne ne ne kažką neparodo sakykim kažkokių tai sprendimų pagal jį negalime priimt bet jisai parodo visgi poziciją e, seimo narių e, reiškia šeimos atžvilgiu ar ne ir vertybių mūsų tradicinių vertybių atžvilgiu įsivaizduokite, kaip iš karto koks požiūris į atitinkamus Seimo narius. Jau žinokite, e, su rinkėjais, man atrodo, e, tikrai skaičius bus žymiai mažesnis negu, negu buvo iki šiol. Vienas dalykas. Kitas dalykas, bet e, e, niekaip man tikrai nesuprantama yra, kas verčia priminėti tokius sprendimus. Visgi dokumentus reikia pasiskaityti ir jie tikrai yra labai labai svarbus. Labai svarbus, nes tai, ką gali. Ir nėra lietuvių kalbos versti žinokite yra jisai išverstas ir jisai remiasi kitų tai dokumentų. Na, mes čia įsivelsim tai į ginčą, bet kuriu atveju, pons Algimantai, jūs pakliuvot į liberalų tarpą? Aš niekur nepakliuvau. Pakliuvot, pakliuvot. Kalbate apie šeimos vertybės, tai aš, e, kada buvo, reiškia, konstitucijos pataisa dėl šeimos vertybių, galite atsiversti tinklalapį, aš balsavau aš. Bet balsuoti už resoliuciją, aš prisimenu, at praeitais metais Europos parlamentas beveik 640 žmonių svarstė Petro Gražulio pateikta Seime, prie, reiškia, irgi rezoliucija dėl gėjo tai reiškia jie gaišo visą dieną diskutavo pliekės o pasirodo tai yra absoliutinis nulis nes seimas jos nepriiminėjo tai jeigu mes turime tiek daug laiko svarstyt rezoliucijas nu tai paskirkim šeštadienį sekmadienį nu ir pliekimės vieni apie šeimą kiti apie ne šeimą ir pliekimės bet gaišti tokiem dalykam kada po dviejų valandų pats europos parlamentas atmetė tą rezoliuciją tik, nu, tik septynetą balsų. Pons Algimantai, paklausykit nu, manęs. Tik septyniais nu, nu. balsais kitais atmetė. Taip. Nu ir tvarko, galvoja, tie ten lietuvių e, laukia mūsų priimtų sprendimų, jie net nežino. Nelaukia. O kaip lietuvių parlamentarai balsavo, galima paklausti? Taigi sakėm, jūsų socialdemokratai balsavo už tą strelą. E, e, e... Padiktuoti, kurie... Taip, padiktuokit. Nu, tvarko. Jūtis Glaveckas yra Dalia Kodytė, jūs matysite, Steponavičius, Remigijus Mašius. Aš klausiu apie Europos parlamentą. Europos, Europos al europos parlamento galiu išvardinti tik tai kurie balsavo už šitą rezoliuciją tai yra donskis blinkevičiūtė paleckis ir balčytis jūsiškiai daugumoj Nu, tvarko, nu, balsavo, jie neša atsakomybę už tą, ar taip, ar taip balsuoti. Bet kada aš pa, po to man paaiškino, reiškia, tie, kurie įstudijavo tą, nu, sako, nieko ten tragiško nėra. Aš ir nesiruošiu jos nei skaityti, nei skaičiau ir nesiruošiu skaityti. Mes čia sukeliam Gerbiamas Algimantai, bet žinokit, reikia skaityti, nu, tai. nes įsivaizduokit, kokia atsakomybė prieš tėčius, o dabar prieš šeimas ir tėvus. Nu, ar jūs nesuprantate? Pagrindas dabar... visuomenės. Mėla ponė. Tai yra šeima. Jūs nesuprantat, kad ta rezoliucija yra absoliučiai nulis. Kaip ir Petro, reiškia, gražulio, Europai pasiūstė delgėjo. Jie nu. nei reaguoja, nei nieko. Jeigu tai būtų direktyvos prasme, jeigu tai būtų kitokia įpareigojanti Lietuvą, aš tada sutikčiau. Bet tai jie gali priminėti, ką nori, kaip nori. Nu, mes savo spręskim valstybėje, o ne jų rezoliucijas kažkokias svarstyti gaisvilai. E, Pons Algimantai, čia ne... Šitas, šitas dokumentas iš tikrųjų jisai nieko, ne, kaip sakant, ne... ne, ne uh, Čia yra krypties parodimas, kur mes einam ir kas ta kryptim. Parodimas, taip, bet parodimas krypties. Kaip kad tas Leninas stovėjo čia aikštėje ir rodė į tą pusę, o su ranka. Man ta kryptis nulis. Nu, tai maža, kad jums nulis, bet tą kryptį mes turėsim eiti. Niekur mes neįsim, mes turim savo galvą. Nu, ką jūs šneka. Labai malonu, labai... labai... Gerai, mes čia įsivėlėm į ginčą Dėkui, ponas Algimantas. Jeigu mes stresuojam dėl tokių astrelo, jeigu mes stresuojam, kas Gazmanovas atvažiuoja. Ne, palauk, čia nemaišykit, čia yra visiškai skirtingi dalykai, ponas Salamakinai. skirtingi? Nu kaip? Mes, mes bijom jau patys save. Palaukit, palaukit. Vieną minutę. Aš Viena... nebijau jų. Aš nebijau tų estrelų, aš žinau, kaip... Tai kas iš to, kad jūs nebijot, jeigu reikės vykdyti paskui? Jau tas viskas yra mūsų mokyklose, darželiuose. Jau yra. Landau kiekvienas e, europinė direktyva, jin turi priimta būti Lietuvoje ir balsuojama už ją. Už rezoliucijas yra zin. Aš jums kitą dalyką pasakysiu. Jūsų vyriausybė, ką pasakė praeitą savaitę, kad e, įvaikinimas homoseksualioms šeimoms nebus draudžiamas. Iš kur jisai ištraukė? Nu, Delfi buvo parašyta, skaičiau. O nu, tai aš, aš prisiskaitau visokių nesąmonį apie save, kad aš šiutne irgi kažkoks. Tenai. Nu, aš labai abejoju, kad jie būtų iš pirsto laužę šitą dalyką. Nu, nu, nu, nu Rolandai, nors jų žiniaslaitus dabar atstovas, bet, nu, jūs suprantat, kad gali rast, ką noriu. Kad... Nu, gali rast, gali, bet, nu, tarkim, kad čia buvo klaida, tarkim, tarkim. Bet mes, bet mes žinom pačią tendenciją, kokia yra. Tendencija tai yra tokia visoje Europoje. Aš su premjeru prie šonų sėdžiu jau kiek dešimt, kur gerai. Nu, ir, ir premjeras sakė, aš visuomet už tradicinę šeimą ir visą kitą. Ir niekas mane neįtikis, kad čia gėjai ar kas nors turi vaikus įsivaikinti. Gerai. Mano nuomonė svarbesnė. Gerai, dėkui Jums, nors tiek. Ačiū Jums, iki. Pone Kristina, Jūs su mumis dar? Dingo. Persuk. Mes susijunkim su pane Kristina dar sėki. Tuoj susijungsim su ponia Kristina Paulikė, jinai yra Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė, augina septynetą laikų. Mes nebaigėm pokalbį apie visus šitos reikalus. Suprantat, vat ką aš girdžiu, kad ir iš pono Salamakino. Drįščiau pasakyti, kad mes visi ir ponas Algimantas taip pat supaprastinai, supaprastintai žiūrime tai, kas ateina pa, pas mus kaip didžiulė banga. Pone Kristina, jūs su mumis? Taip, su jumis. Taip, tai vat ašgi sakau, kad matot ir ponas Algimantas, man atrodo, mes visi per daug paprastai žiūrim vat į šitas naujoves vertybių situaciją. Aš suprantu, ką jisai sako, kad e, šitas dokumentas tikrai nieko galbūt nereiškia, bet jisai parodo, kaip jūs nu, sakote, kryptį. Nu, kalbos nėra. Akivaizdžiai parodo kryptį. Tu, labiau, kad yra kontekstas, galvoju... didžiulis kontekstas šitų problemų taip ir dabar aš galvoju apie europos sąjungą vat jos kontekste reiškia trys europos sąjungos kūrėjai katalikai adenaueris šumanas ir degasperis turbūt jau vartosi sakau karstuose nuo to kuo virto jų kūrinys europos sąjunga Ir ne, tik, ir ne tik jie vartosi, šiandien, tai ta prasme, protestuoja ir didelė dalis Europos tautų, matydami, kur viskas krypsta, vat, kaip, kaip tos vertybės kinta jų tradicinės. Mes čia šio, šiuo atveju gi ne vieni lietuviai esam. Žinoma, kad ne vieni ir, ir vis labiau, ir vis daugiau tautų sukyla. Bet iš tikrųjų, kad mes iš vienos liktai santvarkos, vienos sąjungos perėjome į kitą ir vėl problemos. Norėtųsi, kad Europos Sąjunga visgi pasirinktų teisingą kryptį ir ko gero tos krypties neberanda dėl to, kad savo vertybės, vertybinį pamatą ar pametus arba iš vis neturėjo. Didelis klausimas, ką tie trys kūrėjai Europos Sąjungos, ar jie tikrai katalikai buvo ar krikščionis. Nu, jau jų tai čia senai nėra. Tai jūs manot, kad čia yra kažkokie atsitiktinumai, aš tai manau, kad čia yra kryptinga veikla, gerai organizuota, remiama pinigais, su, su tikslais gal mums ne visada suprantamais, ko jie siekia. Na, galim jau dabar, kadangi mes jų neprikelsim ir neišsiaiškinsim visgi, kaip... Tai čia tiek to jos, kalbėkime apie šią dieną. Taip, taip. Ir kalbant apie šią dieną, mes turime matyti, vat, kas už ką balsuoja. Bus vėl rinkimai Europos parlamentą, ar ne? Taip. Ir žiūrėkit, septynetą balsų vat, pritruko, kad ta strelos rezoliucija praeitų. Tai yra labai mažai, tai labai? ypatingai mažai. Taip. Vadinasi, yra svarbu, kas bus tam naujame Europos parlamente ir nuo Lietuvos taip pat. Ir dėl to, kaip visada, balsuojant reikia žiūrėti ne, ne tai, ar žmogus patinka ar nepatinka, o žinoto žmogaus pažiūras ir aš manau kad tas europo europos sąjungos rinkimai visgi turi e, turime juos akcentuoti ir mūsų piliečiams jie turi tapti taip pat tokie svarbus kaip ir lietuvos nu, nes, tai... E, nes nes matote priiminėjami sprendimai kurie liečia ir, ir mūsų šalį nu, taip, tai jau taip atmestinai nes nebežiūrėsim į rinkimus europarlamento Ir jau piliečiai tada turės būti aktyvesni ir pilietiškesni ir jau seks, turės sekti informaciją, o tokie, va, kaip ir minėjau, E, kad tos rezoliucijos, kurios liktai ir nieko nereiškia, kaip sako Algymantas, e, bet, bet jie vis tik yra lakmuso popierėlis ir parodo, kokia kryptis yra vieno ar kito, sakykime, politiko. Ir mes tada nu, aiškiau jau galėsime, jau aiškiau, e, reiškia, galėsime patvirtinti, pasakyti, už ką galime balsuoti ar ne. Kas ir, tu esi, kas tu esi, kas tai šitas yra. Ir Seime lygiai tas pats Lietuvos Seime, tas balsavimas irgi parodo, kas domisi, kas žino kontekstą. Nu, va, kažkas ir neperskaitė. Nes... Taip, čia visiškai tai nesvarbu, ar, išve, ar buvo išversta, ar nebuvo išversta. Tai e, tie, kas domisi apskritai tais dalykais, o jie privalo žinoti tokius dalykus, jie privalo domėtis, nes čia yra vertybiniai dalykai, tai yra pagrindų pagrindas, ant ko mes stovimo. Taip sakyt, kad, ai, čia niekas nieko, nieko nepadarys, tai kad jau mūsų mokyklose yra, jau darželiuose yra bet kas mane dar labiausiai stebina kad reiškia aš jau įsivaizduoju kiek yra e, politikų kurie sakykim e, seimo narių kurie net neperskaitę balsuoja tai kokia atsakomybė prieš rinkėjus nu. tai galima šitaip juos ir nežinau ką galima kokį galima priimti įstatymą kuris gali tai ir priima tai jeigu už konstituciją Europos balsavo jos neskaitė kurios pati paskui Europą nepriėmė tai čia nieko naujo ta prasme tame nėra Aš tik tais dar sėkiai, čia mes jau labai toli nuėjom ir mūsų laikas baigėsi. Taip, taip. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes ir Seimo nariai, ir Lietuvo žmonės per paprastai žiūrim į šitas visas naujoves. Už to stovi labai rimti ketinimai, o žmonėms yra, tai atrodo kaip kažkokie žaidimai, ar ne taip? E, taip, ir dar gal pabaigai vat, norėčiau pasakyti, kad jeigu norime tapti ne butaforinę kažkokią demokratinę valstybę, o realiai veikiančią, tai turime įgalinti ne tik atstovaujamąją valdyseną, bet ir dalyvaujamąją kur piliečių balsas taptų svarbiu balsu priimant įvairius valstybės sprendimus. Na. O patiems piliečiams va, turiu progą pa, tiesiog palinkėti būti aktyviais ir pilietiškais. Tai yra labai svarbu ir mes jau nebegalim būti abejingais. Gerai, dėkui Jums. Dėkui Jums. Taip, dėkui. Gero vakaro. Dėkui. Na kągi, dabar reklaminis blokas ir tęsim naktigonę linksmesniam temam. Reklam. Taigi šio vakaro tema kas atminti įstrigo, kas sieloj atsispaudė. Aš kalbėsiu apie tai, kas man padarė kažkada gyvenime didelį įspūdį. Dažnai tai yra kažkokie su menai susiję dalykai, su knygomis, nes tai yra paskutinė laida, mūsų laukia šventės, čia turėjom tą pirmą dalį tokią sudėtingą gal ir su ginčiais – O dabar tiesiog pasišnekėkim apie tai, vat kas ir jums skambinkit, mes daugiau niekam neskambinsim, telefonas laisvas, kas jums atminti įstrigo, ar koks žmogus, ar kokia knyga, ar koks meninis įvykis. Tiesiog pasišnekėkim taip tokiai priešventinį nuotaikai. O pradžiai muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taip, šita dalis vadinasi truputį to, truputį šito. Tai yra dar ne įspūdžiai apie knygas ir kitus dalykus linksmesnius, o šiek tiek informacijos ir tokių visokių reikalų reikaliukų. Kaip sakiau, e, šita laida yra paskutinė prieš atostogas, bet yra sutarta, kad bus kartojimai. O kita vertus, mes išeinam atostogų palikdami štai pavyzdžiui Petro iš Klaipėdos E, sukurta jau forumą. Jis vadinasi prilaužo.eforum.lt. Dėkui dar sėki Petrui forumas. Na, jis tik pradėjo savo veiklą, bet gyvybės ten yra. Yra dar kelios aikštelės internete, kur yra dedama medžiaga ir iš eltos pokalbių, ir, iš nakti, ir naktigonės yra dedamos. Dėkui visiems, kurie tai daro, bet aš noriu pasakyti, kad aš nežinau, kas tai daro. Pavyzdžiui, yra Facebook'e irgi puslapis, kur yra dedama medžiaga – irgi dėkui tam žmogui, bet ten aš matau, kad kreipiamas yra kaip į mane. Aš, aš nevedu to puslapio, aš net nežinau, kas tai daro. Tiesiog dar sėki dėkoju tiem žmonėm, bet e, kodėl aš, pavyzdžiui, neturiu savo Facebook'o puslapio? Todėl, kad jį reikia daryti arba kasdien, arba iš viso geriau nedaryti. Kadangi kasdien aš neturiu galimybės, dėl to aš nedarau šit, tiesiog jūs žinokit, tas pats yra pavyzdžiui su straipsniais Respublikoje vakaro žiniuose arba rečiau kitur laikrašiuose būna. Tie interviu yra neautorizuoti. Jie yra dažniausiai duodami telefonu ir neautorizuoti. Dėl to pasitaiko klaidų. Na, pavyzdžiui, yra buvę net toks, toks jokingas atvejis, kad Dow Jonesą sumaišė su Johnson Johnson. Ir paskui žmonės perskaitė kaltina mane, kad aš nesusigaudau tokiuose dalykuose. Nu, mylėjai mano, pirmą pagalvokit prieš tokius dalykus kalbėdami. Tiesiog tiksliausiai atspindi video arba audio tiesioginis eteris. Va čia yra tai, kas yra iš tikrųjų. O visa kita pasitaiko visko to internetinėje erdvėje ir aš tų procesų nekontroliuoju. O dabar porą komentarų. Štai Egis Mail rašo – prisijimu savo teisę, pa, a, prisijimu savo teisę šiek tiek paprovokuoti, rašo Egis Mail. Atsakau aš Egijus Mail, o aš savo pasilieku teisę nepasiduoti provokacijoms. Javol? O reikalas yra gerai žinomas, žinomas labai gerai ir nuo seno, ir žinoma daug šio reiškinio kampų. Tai tiek atsakydamas Egiu Ismal apie jo provokaciją. O dabar Ome rašo, kokie yra suverenios valstybės kriterijai ir ar Lietuva tuos kriterijus atitinka? Na žinote, jau čia šimtą kartų šnekyti, jau tų klausimų net nebereikėtų kelti. Užtenka vieno kriterijaus. Jeigu nėra įstatymų viršenybės – tai nėra ir suvereniteto. Tai čia nėra apie ką šnekėti. Lietuva nėra suvereni valstybė, kas ką bešnekėtų. Nes Briuselio įstatymai yra viršesni, šito jau čia, nu, čia yra faktas medicininis. Ir dėl to nebereikia apie tai iš viso kalbėti. Lietuva nėra suvereni valstybė, ta prasme. Kaip ir Vokietija, kaip ir Prancūzija. Ir neveltui Vokietijoje vyksta konferencijos, kaip atstatyti tą Vokietijos suverenitetą. Ir štai jeigu žemės referendumas įvyks ir nubalsuo žmonės, kad tą žemę negalima parduoti, štai bus labai įdomi situacija. Nes konstitucija yra parašyta, kad tauta yra suverenas. Ir tauta sprendžia. Ir jeigu tauta nuspręs, kad tą žemę negalima parduoti, bus šiokia tokia kolizija su e, visokiais įsipareigojimais Briuseliui. Bet Tos kolizijos tai nėra kažkas tokio jau ypatingai naujo. Pavyzdžiui, yra tokia kolizija tarptautiniai teisiai, tarp sienų neličiamumų valstybės ir tautų apsisprendimo teisės. Ir niekur kažkaip pasaulis gyvena su ta kolizija. Kitas dalykas, kurį reiktų žinot, lemia ne įstatymo raidė apskritai gyvenimą žmonių, o politinė valia dažnai. Ir kai politinė valia yra, tai įstatymo raidę visada galima pasukti vieną ar į kitą pusę. Ką beje ir ponas Zenos Vaidgauskas patvirtino, sakydamas, kad kiek teisininkų, du teisininkai, penkios nuomonės. Taip, kad pirmą reikia tą referendumą laimėti, o jau kokie ten įsipareigojimai, nes daug kas sako, kad va, ten mes įsipareigojom ir panašiai. Tai ką dabar išeitų, kad mes kažkada pasirašėm kažkokią sutartį ir nebeturim jokių šansų pakeisti kažką, tai yra absurdiškas dalykas. Kiekviena sutartis turi visada prierašą, kaip jinai gali būti keičiama arba gali būti nutraukiama. Nieko nėra e, daroma amžiams. Tuo labiau, kad žiūrėkit, kas darosi Europos Sąjungoje. Anglai šneka apie išstojimą iš Europos Sąjungos. Italijoje jau, jau, jau savaitėmis vyksta protestai, vadinasi protestai su šakėmis. Ten irgi tos pačios šnekos, išeiti iš eurozonos, išeiti iš Europos Sąjungos. Ir e, šiaip jau mano asmeninė nuomonė, maža tikimybė, kad Europos Sąjunga ilgai truks. Taip, klausom. Sveikas, Rolandai. Labą vakarą. A, Romai, sveiki. Nu, kaip referendumo tema, kaip ir baigėsi ir lyg ir aš po laiko bandau įstoti. Bet noriu vieną nuansą akcentuoti, kuri mano galva labai svarbu. Taip Galima teisinėje valstybėje gyventi normaliai, dorai ir teisingai, jeigu įstatymai yra normalūs ir aiškus. Dabar e, gaila, kad jau nebėra gerbiamo Zenono Klausom. Sveikas, Rolandai. Labą vakarą. A, Romai, sveiki. Nu, kaip referendumo tema, kaip ir baigėsi ir lyg ir aš po laiko bandau įstoti. Bet noriu vieną nuansą akcentuoti, kuris mano galva labai svarbu. Taip. Galima teisiniai valstybėje gyventi normaliai, dorai ir teisingai, jeigu įstatymai yra normalūs ir aiškus. Dabar E, gaila, kad jau nebėra gerbiamo Zenono Vaigausko. Norėčiau paklausti vieno paprasto daikto. Referendumo įstatymė yra parašyta lentelė tokia. Grafa gyvenamoji vieta. Viskas. Toliau mūsų e, parašų rinkimo lapuose buvo įrašyta vietoj gyvenamosios vietos e, gatvė, namas, būtas, kablelis miestas. O tai jau yra adresas. Tada klausimas toks negi neaišku kad sąvoka gyvenamoji vieta truputėlį skiriasi nuo sąvokos adresas. Gyvenamoji ta vieta tai pilnai gana, Lietuva Kaunas visiškai gana. Lygiai taip pat, kaip mūsų išvykusiems iš gero gyvenimo Lietuvoje. Nu, tai bet Roma šitą šiaip jau reikėjo išsiaiškinti pradžioje, jeigu taip jau. Šitą, vat kur daiktas, šitą klausimą mes specialiai referendumo eigoje kad nebūtų galima peržaidinėti šito reikalo, uždavėm užklausą į VRK ir, e, ir gavom atsakymą su Zemno Vaigausko parašu, kad jeigu data gyvenamoji nėra visai tiksli, tai bus svarstoma kiekvienu konkrečiu atveju, jeigu su sąlyga, jeigu nebus jokių kitokių netikslumų. Tai va, kai kalba mūsų visi šitie gerbiamieji vrk nariai kad e, referendumo iniciatyvinės grupės nariai turėjo sąlygas ir galimybes patikrinti ar teisingai tenais viskas e, pažymėta aš drįstu drąsiai ir autoritetingai pareikšti kad tokių sąlygų mes neturėjome Gerai, Romai, mes čia vėl mes e, čia iki, iki pat 12 apie tai šnekėsim. Gerai, Ar jūs aš... metodiką, metodiką jūs paruošit kažkokią? Kaip pats jauti reikalą, trumpai atsakant? E, be abejo, taip, jeigu jau pats Zenonas sako, kad mes turim e, paruošti metodiką, be abejo, mes ją paruošim, priklausomai nuo to, kokią informaciją mums pateiks iš ten, kol, kol kas mes neturim jokios. Gerai, Mūsų lauksim, lauksim. priklausys nuo to, ką mums pateiks. Viskas, atsiprašau, kad įlindau ja. ne savo laiku. Supratau. Dėkui, dėkui. Na ką, visus reikalus tikiuosi baigiam. Daugiau šitą temą, net jeigu kas labai norėsit šnekėt, nešnekėkim, tiek to jau, nes matom, kad kol kas yra daug klausimų, kuriuos mes šį vakarą atsakyti negalėsim. Ir e, pereinam jau prie tikros temos, kuri vadinasi, kas atminti įstrigo, kas sielai atsispaudė ir jau muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taigi, kas atminti įstrigo, kas sielai atsispaudė. Šita dalis vadinasi knygos, kurias atsimenu. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūsų, iš kur jūs kas? Aš iš Kauno. Jūs sakot, kas man labiausiai įstrigo paskutiniu laiku į atmintį? Nebūtinai paskutiniu laiku, ne. Apskritai nu, gyvenime, bet taip, kad supurtytų. Aš nežinau, aš gal nu, čia nelabai į temą pasakysiu, bet man tai įstrigo atminty valdžios dviveidiškumas. Pavyzdžiui, visi dabar šoko smerkti Ukrainos policiją, miliciją ten kaip vaiko, kaip... Kaip jūsų vardas? Antanas. Antanas. Antanas ar nors vienas pasmerkė e, Garliavoj, kaip 240 e, policininkų mušė beginklių žmonės, nekaltus, gėdančius himną. Kur jų sąžinė? E, taip elgtis. Jo, vat aš, man tai įstrigo ir labiausiai užgavo širdį tokie dalykai. Sprendžiant iš balso, jūs jau esat pagy... metų nemažai pagyvenę. Tai negi nieko daugiau gyvenime neatsitiko, kaip tik šitai. Ne, vat man dabar, vat, kas sužėjau ant... A, sakant, tai ant... Aš, aš čia turiu omeny tokius, kai jūs supurtė jūsų gyvenimą kaip žmogų, ar kokia knyga, ar kažkoks žmogus. A, aš ne ne iš karto girdėjau, dabar pasiklausysiu jūsų laidos. Taip, aš visai kiek... Aš visada, ponas e, e, Rolandai Polauskai, aš Taip. vis gerbiu labai ir vien dėl jūsų pasisakymų e, e, visada e, E, perku Respublikos laikraštį. O, matot. Kai jūs suprantat, kai jūs, e, sakykime, išaiškinat žmonėm esmę taip pilietiškai, taip aiškiai, taip suprantamai, be jokių smegenų pudravimo, Taip, aš tikrai už tai jūs gerbiu. Gerai, <laughs> dėkui jums už gerus žodžius, bet šitoj laidoje mes truputėlį papudrinsim smegenis. Visai kitaip norėtųsi išnekėti. Taip, apie menus. Jo. Šio, šito kitokia laida, tokia nuotaika, bet ne... Ai, galbūt aš ne, iš, nu, ne, ne visą laidą, aš tik tai dabar paskutinio minutėm. Supratau, o mes čia taip įsivėlėm į ginčius pradžioj laidos, nuotaikos kol kas neišeina pagauti. Gerai, dėkui Jums, pons Antanai. Dėkui. Linkiu sėkmės Jums. Dėkui Jums, gerų švenčių artėjančių. Jums taip pat. Taigi štai, knygos, kurias atsimenu. Ir e, kai aš savo susirašiau tas knygas, kurias aš atsimenu, tai aišku, ne visas susirašiau, aš kaip kurias čia jums tiesiog uh, E, parodysiu. Pas, pasirodė, kad visos tos knygos mano buvo skaitytos iki 25-7 metų kažkur. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, klausom, vardas. Galbūt aš irgi ne į temą, Vidas skambina iš Panevežio. Taip. Galbūt aš irgi ne į temą, bet, mm, kaip sakot, reikia tą laidos nuotaiką gal kitą pusę pakreipti ir, mm, kaip sakot, apie knygas, tai aš norėčiau pasakyti apie laidas. Taip. Kas man įstrigo, iš tikrųjų, bet tai tos jūsų vat laidos vakaro iš tikrųjų labai pagyvina eterį ir aš šiaip e, prieš gerus 15 metų klausydavau radijos stočių, kai būdavo naktimis tos laidos įvairiausios pokalbių. Vat iš tikrųjų ir netgi ne, tiesiog reikdavo į mokyklą, bet negalėdavau mėgoti, man mhm. įdomu būdavo ir tikrai uždegdavo tos laidos. Aš jūs suprantu, aš savo metu tarybiniais laikais taip klausydavau Lenkus naktimis, ten jie kalbėdavo. Jo, jo, jo. Tai... Amerikos balsą klausydavom. Na, bet ten buvo daugiau politikos, o Lenkai kalbėdavo apie tokius žmogiškus dalykus, visokius naktim pliurpdavo. Jo, tai aš tu daugiau lietuviškų klausydavau ir būdavo irgi ten. Va. Tais laikais nebuvo lietuviškų dar. E, nu, čia buvo kokiais 90... E, A. Trečiais jau. O, o aš klausiau 80, 73. A, tai dar anksčiau. Jo. E. Tai man dabar va 31, tai buvo A, gal tai 12 metų tuo metu. Bet tai buvo įdomu iš tikrųjų. Atskambina žmogus į radiją ir pasakoja, vat, jis dirba tuo metu, geria kavą. Nu, ne. Iš tikrųjų, įdomios labai laidos buvo. Ir, e, vat ir sakau, kas ir iš tikrųjų vat, mm, jūsų eterį pagyvina, tai tą naktigonę. Va šiuo metu, tarkim, per radijos stotis, nu kas, daugumą groja muzika daug kur. Pas jūs vat, vyksta laidos ir, ir įdomios laidos. O žiūrėkit, to jums kaip žmogui, vat, kokia knyga labiausiai yra įstrigus? mm, labai kas, kas, iš tikrųjų. Kaip? sakau, labai seniai skaičiau at, kažką tokio, kad... Bet niekas, va taip, pirmas įspūdis, kokia knyga iššoka? Mm, sunku net pasakyti. Nėra tokios. Supratau. Nėra. Gal. O aš jums papasakosiu, gal jūs mm -hmm. išgirskit, pa, paskui gal susidomėsit, gal kurią perskaitysit. Gerai, gerai tvarko. Gerai, dėkui jums, ponsvidai. Dėkui. Dėkui jums, sėkmės. Dėkui. Taigi štai, pasirodė, kad tos knygos, kurios man iššoka atminti, jos visos buvo skaitytos iki 25-27 metų, čia mano amžiaus. Ir aš kai atsimenu tas paieškas, išėjai į gyvenimą, nori susigaudyti, kas čia vyksta, na aišku, eini prie knygų pirmiausia. Yra, ir ateini prie to, kas arčiausiai, kas yra knygynuose, kas yra bibliotekose. Ir man jau neišdildomą įspūdį paliko Dostojevskis. Broliai Karamazovai, tie trys broliai, tie trys pasaulėvaizdžiai, ten jis rodo trys brolius, kurie visiškai skirtingai mato pasaulį. Ir aš gal tada iki galo dar nesuvokiau, bet laikui bėgant, aš, aš jaučiu savyje, kad man dėjo tam tikrus pamatus supratimo, kad žmonės iš principo yra skirtingi, jie iš principo skirtingai mato. Ir dažnai neįmanoma neatrasti kažkokią tą kulgrindą jiem visiems, ant tiek jie yra skirtingi. Didžiulį įspūdį man paliko didysis inkvizitorius, ten yra didžiojo inkvizitoriaus monologas broliuose Karamazovose. Nusikaltimas ir bausmė knyga – tas parodymas, kiek žmogų yra visko, kaip žmogų įtelpa ir gera, ir bloga, ir aukšta, ir žema. Taip kad Dostojevskis, bet tai buvo tas, kas prieinama. Ir aišku, ten buvo ir kitų tokių knygų, kurios prieinamas. Teodoras Dreizeris man įstrigo, finansininkas jo. Ten yra prašyta iš esmės tai, ką mes pergyvenam e, po, po perversmų čia pas mus Lietuvoje. Jeigu kas norit e, pamatyt visą genezę va, šitų procesų, skaitykite Teodoro Dreizerio finansininką. Ir jūs ten atpažinsit ir Lietuvą taip pat. Aišku, ten zolia, visa kita suprantama, bet man kažkaip išliko atminti štai tas Dreizeris. Bet labai greitai man pradėjo trūkti vat, to, tų knygynų knygų, tų bibliotekų knygų. Ir tada atradome tai, ko ir nėra knygynuose ir bibliotekose atsivėrė visai kitas pasaulis. Aš jau ne vieną kartą esu sakęs, mes ten turėjom kolektyvinį biblioteką, keliese, šešiese konkrečiai. Ir pradėjom jau traukti knygas tų, kur šiaip paprastai negausi. Ir tas, kas man įstrigo iš senų laikų, šalia viso kito, kurią mes, ką mes ten skaitėm, tai buvo joga. Bet joga ne ta, sakykime, kaip čia visi supranta, hatka joga, ten tie pratimai – O ten buvo kryja joga, bhakti joga, e, hatka, radža joga, džnana joga. Ir vėl aš matau visą kompleksą. Žmogui, kas mane nustebino, žmogui pagal jo prigimtį, pagal jo charakterį, pagal jo kažkokį tais sugebėjimus yra tos labai skirtingos jogos, iš pažiūros net nieko bendro neturinčios. Nes pavyzdžiui, Hatka joga tai yra fiziniai pratimai. O bhakti joga, tai ten daugiau yra e, su meilė Dievui, kiek aš atsimenu, aš, aš atminties aš dabar nešviežinau, aš kalbu taip, kaip aš atsimenu. Gal net aš jau kur ir klaidingai atsimenu. Radža joga tai tokia buvo jau labai mandra joga intelektualams, o jeigu tu jau esi dar mandresnis, tai tau džnana joga, kur tu ten apskritai pasimesi. Ir štai mane, sakau, nustebino ne pačios tos jogos, bet kad tie, kurie tai kūrė, suprato, kad vėl tie žmonės yra labai skirtingi, yra įdėtas skirtingas, na, drįšiau pasakyti, kompiuteris juose, skirtinga programa. Ir vat kiekvienam jie turėjo savo atsakymą. Nors visą tai vadinasi joga. Na, aišku, ten buvo šalia Ramajamos, Mahabgaratos, ten budizmai ir kas tik jūs nori šalia to buvo. Na, ir dzen budizmas buvo, kaip sakė vienas mano draugas, tuo metu dailininkas, kai jis užtiko dzen budizmą, jam labiausiai patiko ten tokia frazmė, kad net galvoti apie dzen budizmą jau reiškia tolti nuo jo. Tai jam pasirodė ta labai palanki ideologija, nes nieko daryti nereikia, nes net galvoti apie dzen, aš aišku triruoju, bet mes iš jo juokdavomės, kad jis yra dzen budistas, nes nieko daryti nereikia. Štai kita knyga, kuri man iš atminties taip ir neišeina visą gyvenimą. Toliau ieškant e, ir savo vietos pasaulyje, ir norint susigaudyti, kas čia vyksta apskritai, e, domintis religijomis, e, besidomint įvairiomis filosofinėmis sistemomis, aš užbridau, a, ant ko aš užbridau, pasakysiu po to, kai pakalbėsim Viltis. su žmogum. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, kas vardas iš kur? E, Jonas iš Vilkaviškio. Jonas iš Vilkaviškio. Na, apie ką jūs pasakysit, kas jums įstrigo gyvenime? Na, knygos dabar nelabai, bet va, štai turiu šiandien pirkau laikraštį, pats pirmas laikraštis išėjo, matau kainą litas 20 ir čia yra toks yra kaip knyga jisai, šviečiamasis, ne, ne kažkokius pliurpalus apie e, politiką, apie dar kažką šių dienų, o tiesiog tokie šviečiamieji straipsniai pavyzdžiui lietuva ir es galas ne už kalnų rašo apie dempingus ir kaip buvo sunaikinta lietuvos ekonomika arba pavyzdžiui kodėl mūsų dukterys pernelyg anksti nori būti seksualiomis Pats Jonai, bet čia, suprantat, tokių straipsnių yra labai daug. Negi niekas jums dar neatsitiko tokio, kas būtų... Tokių straipsnių yra pilni laikrašiai. Visiškai nėra. Čia yra nėra. viską paneigia, ką masinė šitą žiniasklaidą e, reiškia teigia. Arba kodėl vakcinuose naudinga chemija. Nėra. Tai. Juk priešingai teigia visa žiniasklaida melą. Tai Visokios yra žiniasklaida. Taip, apsišviečiau šį vakarą ir dar paskutiniam puslapį, kas ir kodėl pavogė Lietuvos auksą, <laughs> kad jis guli Ročildo saugyklose ir kad ko gero jau niekas netiduos, nes Lietuvos skolinga apie 102 milijardus E, reiškia skolos turiu ir ko gero už tą skolą tą auksą nusavins. Nepavyksta man šiandieną laidos pakreipti į reikiamą nuotaiką. Tai matot, jums reikia vienos nuotaikos, o tautai reikia visiškai kitos. Atėjo laikas pasakyti tiesą, užteks melvo. Tai va aš ką radau po ranka, ką skaitau šiandien, dalinos šiandieninę nuotaiką ir man tikrai linksma, aš labai apsišviečiau, daug sužinojau, va būkime vieningi, čia tas laikraštis vadinasi. O, dievai, dievai, čia yra paprašys, nu nereikia užsiminėti tokią... Esu laimingas tai žmogus, nereikėjo mokėti brangiai už knygą, va tai gavau. Dėkui, gero vakaro reklaminis vakaras. Nereikia taip paprastai žiūrėti ir netgi aš drįščiau pasakyti primityviai visas šitas e, dalykus. Ta informacija, kurią čia ponas Jonas iš Vilkaviškių mums sakė, internete jos yra pilna, naktigonė jau, jau 18 laidą apie tai šneka, taip kad tiek to. Štai tiesių pokalbį apie knygas. Ir štai besigilindamas ir beieškodamas atsakymų, žmogaus atsakymų pirmiausia. Žmogaus, žmogaus, ką jis veikia šitam pasaulyje. Aš užtikau Albertą Šveicerį savo metu. Ir e, jo knyga, kuri berods vadinosi Etika. Albertas Šveiceris šiaip įsidėmėtina asmenybė, jisai buvo muzikologas, vargonininkas, bet irgi ieškodamas atsakymų jisai štai savo toj knygoje, jis irgi eina per įvairias filosofinės sistemas, per religinės sistemas ir visur jisai neranda atsakymo, kuris jam tiktų. Ir jisai pasiūlo savo atsakymą šitoj knygoj, kuris skamba kaip sunku net ir išversai, pagarba gyvybei, bet ta pagarba yra tokia šventa pagarba gyvybei. Jisai sako, štai yra gyva ir negyva, ir mes tą turim gertą gyvybę, o visa kita yra išvestiniai dalykai. Ir jis beje, savo didžiąją gyvenimo dalį, paskui nusispjovėsi visą savo e, tam, karjerą, išvažiavo į Afriką ir dirbo konkrečių gydytojų ir padėjo ten vietiniam žmonėm. Tai man ir jo tas poelgis padarė įspūdį, ir padarė įspūdį tie jo ieškojimai į savo toj knygoj pereina visas tuo metu žinomas ir man jau tuo metu žinomas sistemas ir e, man buvo įdomu ir svarbu kaip jaunam žmogui supras, kad ne aš vienas turiu abejonių, nes man irgi kilo abejonės, mano sielos nepaėmė nei tą religiją, nei šitą religiją, nei šitą filosofiją, nu nepaėmė mano sielos iki galo. Bet sunku pačiam prisipažinti dar yra jaunam amžiui tokiais dalykais. Ir štai štai tu matai, kad Albertas Šveiceris irgi panašiai klaidžia, panašiai ieško ir tas labai padėjo savo metu. Labai padėjo. Na, atsimenu tokią knygą kaip Friedrichas Nyčia. Taip kalbėjo Zaratustra mėgdavau skaityti 1938 metų leidimo tą knygą. Patiko pats vertimas, aš atsimenu tą lietuvių kalbos skambesį, tas vertėjas kažkaip kitaip sugebėjo tą lietuvių kalbą naudoti. Na, aišku, sakinys ten vienas buvo, kurį mes tada vartojom, mėgdavom pasigirt prieš merginas, eini pas moterį, pasimk bizūnas, ten kažkurioje vietoje buvo pasakyta. O šiaip jau, štai ir Friedrikas Nyčia, ir, kit, ir kitus filosofus skaitydamas, aš tada savo suformulavau tokį, nu, tokį teiginį, kad e, mes esame įpratę galvot, kad filosofas tai yra tas, kuris teisingai mato pasaulį. O man atrodo yra visiškai priešingai. Jeigu tu matai pasaulį teisingai, tai jis yra visiems vienodas. O štai filosofai – kuo įdomiau iškreipia tą fasa, pasaulį, kuo pateikia įdomesnį savo kažkokį tokį fantastinį vaizdą to pasaulį, tuo jis ir mum įdomus, panašiai kaip dailininkai. Jeigu jis visiškai tiksliai atspindės e, kažkokį peizažą, tai tas jis bus toks pat kaip ir kito, jeigu ir anas visiškai tiksliai atspindės, absoliučiai tiksliai, tai bus nuotraukos. O štai tas iškraipimas realybės ir duoda meną, ir duoda dailę, ir, ir Čia mes paskui jau matom kažką tokio, kas mužavė arba ne. Na ir aišku, Pridriko Nyčias antikristas man savo metu padarė didelį įspūdį. Ten irgi tas religijos tema yra svarstoma, nes, aišku, jaunam žmogui tai buvo labai svarbu rasti savo santykį su, su religija ir su apskritai su tikėjimais. Nu, aišku, ten Hesė, Stepių Vilkas, Itharta, visa kita suprantama, bet kažkaip dabar, kaip žiūriu, tas Stepių Vilkas tai gana toks Nu, bėgiojame tai stepi vilkais, bet tai šiek tiek ne tas. Dabar jau man tas nebetrodo taip svarbu. Dabar aš paminėsiu tokią knygą, kur galbūt keista yra šitokiame kontekste. Ilfos ir Petrovas. Aukso veršis. Labai rekomenduoju tą knygą. Filmas yra, bet reikia žiūrėti filmą juodą į baltą, seną tokį filmą. Ir ten yra herojus toks, Ostapas Benderis. Ir štai kas mane toj knygoje ir tame herojuje žavėjo. Pirmiausia, ta knyga atspindi, daug kas galvoja, kad tai yra e, tos anometinės Rusijos tik situacija. Nesutinku su tuo. Ta knyga parodo apskritai talentingo žmogaus santyki su, su netalentingais žmonėmis. O Benderis ten yra rodomas kaip talentingas žmogus tik į savo talentą naudoja ne visuomeniais, naudoja to milijono paieškai. Tai jo tikslas yra gauti tą milijoną, bet toj knygoj jisai susiduria pastoviai, autoriai rodo, kaip jis susiduria su žmonėmis, kurie masto fragmentiškai. O tas, tas knygos pagrindinis herojus, jis mato tą jų fragmentiškumą mąstymo ir tuoj pat panaudoja savo naudai. Tai šitas kartojasi ir kartojasi ir kartosis visą laiką. Ten yra labai įdomiai, sakykim, e, tie meno reiškiniai nauji, tada dar buvę nauji, dabar jau pasenę senai. Ten yra tokie herojai, kurie iš kažkokių tai avižų daro paveikslus. Ir jisai sugeba taip pat perimti šitą jų stilistiką, tapti jų, e, savų jiems, tuo parodinamas ir jų ribotumą, ir, ir savo tam tikrą, na, išeimą už, už tų jų, jų ribotumą. Kitaip sakant, tai yra tokia talentingo žmogaus tragedija, aš sakyčiau. Ir priešingai, negu daugam atrodo, kad tai yra komedija. Nu taip, tai yra komedija, linksmas ir filmas, ir knyga, bet iš esmės tai yra tragiška knyga, aš sakyčiau. Tragiška knyga. Ir beje, čia norėčiau Herkui Montijai pasakyti keletą žodžių. Yra toks žmogus, kuris dažnai komentuoja naktigonės laidas. Jūs dažnai minit intelektualus. Apskritai tokia savoka intelektualai, kad jie turėtų tą, jie turėtų aną padaryti. Jūs gal ir skaitėte aukso veršį, bet jūs pasižiūrėkit į tą benderį vat, iš, tos, iš to rakurso, tų intelektualų rakurso. Ir jūs pamatysit, kad daugelis tų intelektualų, tai jie lygiai taip pat kaip tie dailininkai iš avižų ir visokių ten pupelių daro paveikslus – Taip jie tiesiog mandrai žodžiais ir citatomis irgi paišo tam tikrus tokius žodinius paveikslus ir nieko tame nėra, Herkaumonti. Dažnai nieko už to nestovi išskyrus tas vat, avižas. Čia šiaip. O jeigu neskaitėt, labai rekomenduoju paskaityti aukso veršį ir štai tokiu kampu jį pasižiūrėti. Ir štai, kalbant apskritai apie meną, man didžiulį įspūdį padarė savo metu Levo Tolstojaus esė apie meną. Nedidelė knygutė – Sunkiai buvo tada prieinama, nei knyginose, nei bibliotekose jos nebuvo, bet kažkokiu tai būdu mes ją suradom, dar caro laikų leidimo. Ir štai kas mane ten nustebino tame, tame ese apie meną. Aš pats tuo metu e, irgi muzikavęs daug, daug aišku buvo ginčių irgi noro suprast, kas tas menas, su kuo jis valgomas – Tad tuo metu jau, sakykime, muzikoje buvo free jazzas ir, ir daugelis tokių reiškinių avangardistinių, neturėjau aiškaus supratimo, dailiai buvo daug tokių reiškinių ir apskritai, vat, kur, tas kur yra tradicinis menas, avangardistinis menas, kur tu paieškų riba to avangardistinio meno, kur yra riba, kur, jau, kur baigėsi menas ir prasideda tiesiog išsidirbinėjimas. Ir man jaunam žmogui buvo tie klausimai net nedrasu kartais kelti pačiam savo, aš galvojau, kad aš kažko gal nesuprantu. Ir staiga aš skaitau Levo Tolstojaus esė apie meną, kur yra tam tikra koncepcija išdėstyta. Jisai siūlo, pavyzdžiui, tokį, tokį dalyką, kad yra liaudės menas ir yra religinis menas. O visa kita, tai jis taip ir sako, tai ir yra išsidirbinėjimas iš esmės. Reikalingas tokiam linksmesniam laiko praleidimui. O tikras menas pagal jį yra liaudės menas ir religinis menas. Ir beje, jisai ta, ta, tame ese apie meną, Levas Tolstojus, paneigė pats savo kūrybą. Ta karą ir taiką, pavyzdžiui. Jis to jau nebelaiko rimtom knygom ir palieka tik tokias knygas kaip Prisikėlimas ir Tėvas Sergijus, kurios yra tokios ideologinės ir tokios labai skausmingos jau knygos. Taigi štai, jeigu kas neskaitė, tiesiog rekomenduoju. Tai yra įdomus dalykai. Jie, tie jo teiginiai, aš sutinku, gali būti ginčytiniai, bet jie yra įdomus, įdomus ir, ir man jaunam žmogui padarė didelį įspūdį ir štai vat, praėjus tiek metų aš atsimenu visą šitą. Dabar paminėsiu dar Joną Avyžių ir sodybų tuštėjimų metas. Knyga tokia buvo. Ir ten yra Gediminas Džiugas, toks herojus. Kas mane sudomino šitame herojuje ir šitoj knygoje? Šitas Gediminas Džiugas tai yra inteligento tipas, kuris ieško visą laiką trečio kelio. Jis kūrė įvairiausias utopijas. Nenori užimti aiškios pozicijos. Ir aš taip tada skaitydamas jaunam amžiui, aš aišku dar nesuvokiau šito, tiesiog kažkaip tą herojų įsidėmėjau, tą jo blaškimas įsidėmėjau. Bet e, eidamas per gyvenimą, aš matau, kiek daug mūsų yra tų žmonių, kurie visą laiką ieško to, ko būti iš principo negali. Ir aš naktygo nesu daug sykio apie tai kalbėjęs, kad mes ieškom dažnai to, ko iš principo būti negali, todėl mūsų paieškos visada baigėsi nesėkme, Nes mes ieškom to, ko nėra. Ir tas pats yra ir, sakykime, su Europos Sąjunga. Kodėl daug kas patikėjo prieš dešimt metų, kad bus vienaip, dabar sako, oi, o mes nežinojom, mes negalvojom, kad tai bus, ir visos tos estrelos, ir visos ta vertybių kaita, ir daugelis kitų dalykų. Dėl to, kad jūs norėjot va tai, ko negali būti. Jūs ieškojot to trečio kelio. Ir dabar, kalbant apie Europos Sąjungą, Ir dabar, ir, ir tose Eltos pokalbius jūs galite išgirsti, kaip ir dabar dar žmonės įsivaizduoja, kad gali būti kažkokia trečia Europa. O aš sakau, jinai gali būti arba centralizuota, arba jos nebus. Nes trečias kelias yra šiuo atveju neįmanomas. Trečias kelias ir reiškia subirėjimą Europos Sąjungos. Ir dėl to tie, kurie tą projektą nori išsaugoti, jie elgesi visiškai teisingai, centralizuodami Europos Sąjungą, o mūsųse yra pilna va tų gediminų džiugų, kurie dar viso šito nemato, vis dar įsivaizduoja, kad gali būti tas trečias kelias. Ir vat yra daug tokių Lietuvos gelbėtojų, kurie e, yra tie gediminai džiugai. Nu, jų tarp yra labai daug e, buvusių liberalų, kurie dabar tautininkais pasidarė. Tai vat aš juos visus atpažįstu to gedimino džiugo portrete išrašytų Jono Vyžiaus sodybų tuštėjimo mete knygai. Ir dar vieną knygą pabaigai paminėsiu – tai yra Paulius Slavėnas. Šiaip tai yra astronomas, žinomas kaip astronomas, e, pasitraukęs iš šio pasaulio beros 91 metais, o štai knyga, kuri man įstrigo visam gyvenimui, buvo jo parašyta 1934 metais ir jinai vadinosi Vokiečių kultūra. Ir Aš jaunas žmogus būdamas ir besižavėdamas be abejo tada e, vakarais, vakarų civilizacija, aš perskaičiau štai tą Pauliaus Slavieno knygą Vokiečių kultūra, 34 metais parašyta. Ir aš dabar jau nebeatsimenu detalių, bet atsimenu tą įspūdį, kad aš nustebau, kad žmogus apskritai visiškai kitaip kalba apie vokiečius, apie vokiečių tautą, man visiškai nematytai, negirdėtai, bet argumentuotai. Man pasirodė tada argumentuotai. Ir jis, tarp kitko, toj knygoj pranašauja, jeigu aš teisingai atsimenu, kad ta vokiečių tauta sukėlusi vieną pasaulinį karą, sukels ir dar vieną pasaulinį karą. Rašo 34 metais. Jau Hitleris valdžioje yra ir jis prognozuoja, kad tai baigsis dar vienu karu ir jis pasirodė teisus. Jeigu sakau, aš neklystu, bet man taip įstrigo. Ir jis, e, kiek aš pamenu, kaip jis rašo, kodėl ta, tas bus padaryta. Todėl, kad jis įveda ten tokį neofitų savoką, nes vokiečių tauta, jis aprašo, yra didžia dalim sudaryta nuo, nuo iš, tai yra, iš nutautėjusių kitų tautų atstovų. Nu, to, sakykime, ten yra tokie lužitėnai, ir daugelis kitų tautų. Tai yra nutautėję kitų tautų atstovai, kurie dabar save laiko vokiečiais. Ir jis ten veda tokią mintį, kad tie vat neofitai, jie būna žymiai karingesni už tuos jau tikruosius tos tautos atstovus. Ir na kaip čia dabar neprisimint per gyvenimą einant, kad kada pas mus įvyko pokyčiai, aš matau, kai buvę komunistai šiandien yra patys aktyviausi, patys aktyviausi entuziastai, sakykime, Europos Sąjungos. Tai vėl va tie neofitai gynė prieš 20 metų vieną poziciją, dabar su tokia įstragina priešingą poziciją. Va, tame tas, tas yra neofito, matyt, fenomenas. Jam reikia apginti savo tą išdavystę savotišką savo anų idealų ir jis tada yra perdėm karingas. O šiaip jau visiem euroentuziastam aš pasiūlyčiau paskaityti tą Pauliaus Slavėno knygą, kuri vadinasi Vokiečių kultūra. Ir e, pabaigai apie knygas. Aišku, aš jų skaičiau daug ir, ir, ir dabar skaitau įvairiausių knygų, bet kad kažkas į atmintį įstriktų, iš pastarųjų metų praktiškai nėra. Iš kit, kitą vertus, aš skaitau pastaruosius 10-20 metų tik ekonominę literatūrą, finansus ir istoriją. Ir istoriją. Bet apie istoriją mes šitoj naktigoniai dar kalbėsim. O šiaip jau, pabaigai šitos dalies, pasakysiu tokį sakinį, kaip išvada, kurią aš pasidariau pats savo kad jeigu žmogus gali parašyti eilėraštį ar net visą lentyną knygų, tai dar visiškai nereiškia, kad jis susigaudo gyvenime. Yra paradoksas, bet sugebėjimas rašyti tomų tomus ir susigaudyti gyvenime yra atskiri dėja talentai. Kaip tai neatrodytų keista, bet gyvenimas man įrodė, kad yra taip. Naktigonė su Rolandu Paulausku. kas atminty įstrigo, kas sielai atsispaudė. Šitą dalį pavadinau apie menus, katarsį ir talentus. Žinot, kai man buvo 20 metų, mes gyvenom keistam pasaulį, bent aš gyvenau tokiam pasaulį. Aš skaičiau knygas, kurių šiaip jau bibliotekoje arba knyginė nebuvo. Aš klausiau muziką, kurios negalėjai nusipirkti irgi plokštelių parduotuvėje. Aš varčiau dailės albumus, kurių irgi nebuvo galima rasti, va šiaip jau padėtus kur nors knyginė. Dabar tai viskas yra, viskas. O tais laikais buvo visiškai kita situacija. Aišku, buvo visko daug, bet jauni žmonės visada ieško to, ko, ko kiti nenori parodyti. Tokia matyt prigimtis yra jaunų žmonių. Na ir man pasisekė, sakykime, kalbant apie, jeigu apie dailę šnekėsim. O pašnekėsim apie dailę po to, kai pakalbėsim su žmogum. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, sakykit vardą iš kuro. Aš esu Aidas iš Žemaitijos, bet realiai tai esu emigrantas. O šiuo metu kur? Aš šiuo metu autostradoje. E... Lietuvoje? Taip, Lietuvoje važiuoju iš Anglijos. Supratau, atsargiai važiuokit. Tai, tai gal net dar ne Lietuvos teritorijoje? Ne, jau Lietuvos. Ne, jau Lietuvos tai teritorija. Taip. Tai gal jūs ką nors pasakysit mums, kas jūs, kas jūs sujaudino gyvenime, kas įstrigo atminti? Be abejo, daug e, dalykų įstrigo. Ko gero, trijų vaikų gimimas, kiekvieno vaiko gimimas įstrigo labai. Suprantu. Gal pats dalyvavot gimdyme? Taip, dalyvavau. A, tai tas turėtų... Aš, ne, aš nedrįsau, žinokit, nedrįsau. Taipogi dar iš E, kalbant apie knygas, jeigu ar dar galima pasakyti. Galima, galima, aišku, galima. Alio. Kur dingo žmogus? Alio. A, jūs esat, taip, kažkur taip, dingo taip. garsas jūsų. Taip, apie knygas labai įdomu. Kas, kokios jo, knygos jums įstrigo? Šekspyro Hamletas, ar ne? Ir ten yra, galima, jeigu aš angliškai pasakysiu. No, jeigu neilgai, jeigu išversit. Uh, borrowing uh, dulls the acts of husbandry. Nu, kas išvertus į lietuvių kalbą būtų taip, kad skolinimasis atbukina um, ūkininkavimo kirvį. <laughs> Man tas labai įstrigo. Supratau. Asmeniškai. Bet matot, kaip keistai. O tam reikalas, kad skaito mes visi tas pačias knygas, o įstringa mums visiems visiškai skirtingi dalykai. Taip. taip. Gal dar taip, kokią knygą paminėsit? E, dar įstrigo man būtent Anglijoj skaitant parekomenduotą anglų darbo klasės, tai Roberto Tresel. E, nuplyšusių kelnių filantropistai, taip maždaug švertos kalbėtų. Mm -hmm. Kur esmė? E, esmė yra, kad e, darbo klasė yra filantropistai su nutriskusiam kelniam, su nuplyšusiam kelniam. Nes jie e, tiesiog filantropiškai E, remia aukštesnėje klasė mm. savo tylėjimu ir savo, savo sutikimu. Su, nu, čia, čia beveik Marksas pridedamoji vertė. Vis, vis, visa, kažkas panašaus, bet ten daugiau knyga yra e, rodanti Viktorijos laikų Anglijos realybę mm. E, darbo klasės, kuri visiškai nesiskiria nuo šiandien dienos. Netgi išsiriškimai yra lygiai tie patys ir, ir a, tikrai rekomenduočiau uh, paskaitysi arba galbūt jau yra išversta ir į lietuvių kalbą. Gal kokių žmonių sutikot unikalių Anglijoje, kas jūs sukrėtė, pavyzdžiui, nu, kokias? Na, jūs sukrėtė vienas įdomus faktas. Vat, tarkim, man teko su vairuotoju kalbėti, ar ne? Nu, žmogus, kaip sakant, minimumą uždirbantis, buvęs e, karinių oro pajėgų e, e karininkas, pensijoje dabar dirba vaistinėje, e, vaistus išvežioja, ar ne? Anglas? Taip, taip, anglas. Mm. Ir va, mes taip įsikalbėjome apie hobius, ką, ką kas veikia laisvalaikiu. Jisai sako, aš a, stebiu traukinį. O. Jo, yra ten to, to, tokia klasė žmonių, e, vadinasi, train watchers, mm. kurie dvies arba vienas pasima sumuštinių ir išeina visai dienai stebėti traukinius. Mes vaikystėje taip darydavom, žinokit. Aš vaikystėje taip dariau irgi užsirašo numerius, ten maršrutus ir taip toliau. Ir man visą laiką kilo klausimas, nu čia turbūt žmonės visiškai biedni, neturi dviračio už ką nusipirkti, turbūt dėl to taip ir užsijima. Aha. <laughs> Ne, ne dėl to aš manau. Ir e, aš paklausiau, o, o, o kokia esmė yra, sakau. Taip. Sakau, jūs užsirašote, ten, sakau, o jūs paskui ten sekat, koordinuojat, kokia esmė, visa to esmė yra. Ja. Sako, o man atsakyk, sako, o kokia visa ko esmė gyvenime apskritai yra. Ta, ta, ką tu šiandien darai, sako, ta, ką tu dirbi, tas, kas tu įsivaizduoji, kad esi, sako, kokia prasme. Jokios, sako. Tai mes vaikyst, kai mes vaikystėje skaičiuodavom vagonus, tai juk irgi jokios prasmės tame nebuvo, bet mums tas buvo smagu. Tiesiog smagu. Ja. Tai jisai sako, mes va taip prisimenam vaikystę su draugu. Einame, mes nu, paturime gerą dieną, sako, mums sumuštinį ir... Taip, gerai, dėkui Jums, dėkui, sėkmės kelyje ir su šventim artėjančiams. Ačiū jūs, ja. jūs taip pat. Ačiū labai už laidas ir už gerą žodį. Dėkui. Ačiū. Taigi štai, kaip sakiau, gyvenau pasaulyje, kur skaičiau knygas, kurių nebuvo knygynos ir taip toliau. Ir kalbant apie dailę, man labai pasisekė, nes mano draugo Aivaro Mockaus mama turėjo pažįstamų, jeigu aš teisingai atsimenu, ir jie gaudavo iš užsienio tos albumus dailės. Ir mes juos ten vartydavom tiesiog tokiais kalnais aš juos namo neždavausi. Ir galėdavau ilgai, ilgai vartyti, studijuoti, ten žiūrėti ir taip toliau visą tai, kas na, daly, ten šagalas, ten polokas, kan, nu kas tik jūs norit, vienu žodžiu, viskas. Viskas. Tai man buvo apie 20 metų tuo metu. Ir aš gavau tam tikrą pamatą, tokio dailės reiškinių. Ir aš visą gyvenimą jaučiu kartais pamatęs, net iš, iš, iš jau iš stiliaus at, galiu atpažinti tą patį Vlaminką arba Šagalą, muitininką Ruso kokį nors. Ir štai kas man ypatingai iš tų knygų įstrigo, tai turėjom knygą apie Kazimierą Malevičių, tas, kur yra juodo kvadrato baltom fone autorius. Tai buvo knyga visa skirta jam ir kaip dabar pamenu, pirmas ten darbelis toj knygoje tai yra tokia impresionistinė mergaitė su gėlėm berots. Visiškai impresionistinis paveiksliukas. Ir po to Malevičius per tą knygą su savo darbais eina ir ta mergaitė darosi tokia jau kvadratinė trikampė, ten suprematizmas tas vadinamas ir baigia jis to juodų kvadratų baltam fone. Paskui sako, jo mokinys ją aplenkė ir e, pasiūlė baltą kvadratą baltam fone. Kitaip sakant, visiškai tuščia drobė, nieko daryti nebereikia. Tas savotiškas dzen budizmas. Beje, tas juodas kvadratas buvo pirmą kartą nupieštas 1915 <coughs> metais. Na ir tada, aišku, žiūrėdamas ir svarstydamas, ar čia gerai ar blogai, tas juodas kvadratas kėlė abejonių, ar čia jau tikrai čia baisus menas toks, nes nu ir aš taip galiu padaryti – Ir e, po kurio laiko, svarstydamas tos dalykus, aš išvedžiau <laughs> tokį teoriją, suprantat, kad e, aš net straipsnį parašiau į Nemuno žurnalą, 88 metais vadinosi berods dvi kultūras ar kažkas tokio. Ir aš įvedžiau tokį terminą, kad yra normaliam žmogui tas kvadratas, juodas kvadratas baltam fone, nieko nesako ir tas žmogus yra teisus. Tam, ten nieko ir nėra iš tikrųjų, mano supratimu. Bet jeigu įvedi ištvirkusio intelekto savoką, ištvirkusio intelekto, ištvirkęs intelektas tai yra tas, vat, kuris gilinasi visus tos niuansus ir gali kiekvienoj smulkmenoj žiūrėti, ką tik tu nori su to ištvirkusiu intelektu. Tai štai tam ištvirkusiam intelektui, kuris žino, kaip tas Malevičius atėjo iki šito kvadrato. Šitam intelektui, tokiam ištvirkusiam, čia kažką sako šitas reiškinys. Bet jeigu normalus žmogus pasijuoks iš viso šito, aš pripažįstu jam šitą teisę. Čia yra toks, na, vat prisiminus vėl tą levą Tolstojų, kad yra liaudės menas ir religinis menas. Čia yra tokia pramoga iš neturėjimo ką veikti. Čia Tolstojus sako, kad atsirado turtingų žmonių, jam reikėjo pramogos, jie susikūrė savo meną. Tai vat kažkur tas juodas, bet yra dar įdomus dalykas, kalbant apie tą juodą kvadratą. Štai tuo metu aš šito nežinojau, į akis man nepakliuvo, o dabar aš žinau, kad buvo toks Alfonsas Ale, prancūzas, kuris 1893 metais, aiškia, beveik 20 metų prieš šitą Malevičių, jau buvo pateikęs visuomenį tą juodą kvadratą baltom fone. Jis vadinosi Negrų mūšis, tamsią naktį, Pasirodo, tas Alfonsas Ale yra nutapęs visą seriją tų kvadratų. Yra raudonas kvadratas baltam fone, kuris vadinasi kardinolai renka pomidorus ant raudonosios jūros kranto. O kadangi kardinolų rūbai yra raudoni, tai šitas paveikslas vien tik raudonas spalva. Jis yra ir žalia kvadratą, ir geltoną nutapęs ir taip toliau. Tai kitaip sakant, kažkodėl Malevičiaus tas kvadratas yra iškeltas į padebesius, jo darbai yra įvertinti baisiom sumom, o štai pasirodo prieš jį gyvenęs Alfonsas Alė ir irgi ir žinomas matyti, nes jo yra ir, ir albumas buvo tų kvadratų išleistas. Kažkodėl jis yra tiesiog prisimenamas ir tiek, kad toks buvo. Ir ką aš noriu pasakyti, vat, sugretindamas tuos tą Alfonsą Alė ir tą Malevičių, kad nereikia per daug rimtai žiūrėti vat, į visus šitos dalykus. Nes yra daug žmonių, kurie tiek sureikšmina, o čia yra labai daug vaidybos tame visame dalyke. Ypatingai va tuose naujose meniniuose reiškiniuose, kur nėra atskaitos taško, kur nėra aiškių kriterijų, kur nereikia piešinio. Vienas dalykas yra Leonardas da Vinci arba tas pats Salvadoras Dali, ten yra piešinys. Ten yra piešinys, ten reikia turėti ranką. Ir visiškai kitas dalykas yra Kandinskis, abstrakti dailė arba panašus dalykai. Taip kad nereikia bijoti ir tokių klausimų kelt. Nes, kaip sakau, šitam, šituose meno reiškiniuose yra labai daug ponto, vaidybos ir specialiai Egiu Ismail pasakysiu, hutspos čia yra labai daug šitame. Jisai supras, apie ką aš šneku. Ir e, apibendrinant vat, visus šitos dailės dalykus. Labai siūlyčiau pasižiūrėti, nepamenu kieno, bet skandinavų, berods švedų autoriaus filmą apie Picasso gyvenimą. Filmas senas, 1978 metų. Aš jį žiūrėjau 80 gal kokiais trečiais, ketvirtais, kai video atsirado, tai ir tas filmas pas mane pakliuvo. Taigi štai ten yra parodoma irgi iš visai kitos pusės su jumoru. Tas filmas rodo, kad ne, neperdėkim reikšmės va, šitų visų, ypatingai tų naujų modernių meno reiškinių. Ten nėra tiek dažnai gilumos, kiek mes e, įdedam patys. Ten yra labai daug apgaulės. O šiaip jau žiūrėdamas į, į tai, kas vyksta su, su daile, sakykim, man kyla kartais tokia mintis, kad Čia kaip jumoras, aišku, bet, bet kaip sako, visur yra dalis, kiekvienam humorė yra dalis tiesos. Man atėjo tokia mintis į galvą, kad jeigu, sakykime, kas kokius 25 metus mes sunaikintume visą dailę, tai tie žmonės, kurie nori būti dailininkais, jie greičiausiai toj tuščioj erdvėj vėl pieštų normalius paveikslus. O kadangi viskas jau nupešto, reikia išsiskirti, tada ir kyla daugelis modernistinių reiškinių, nes tai yra tiesiog nenoras būti apigonu, ir tada, kai rekoja dešiniausi mes kasom, vien dėl to, kad norim būti kitokie, nes kitaip tu jau būsi panašus į tai, kas jau yra, nes viskas nupešta, viskas sukurta, pagrota, sušokta, parašyta. O jauna karta atėjo, jinai nori reikštis, jinai turi savo žodį pasakyti ir nenori kartotis. Ir, ta, ir jiem labai sunku, aš, aš tiesiog matau, kaip jiem sunku šiandieną, kaip čia reikia dabar kažką naujo pasakyti, o jau labai sunku, nes daug kas pasakyta. Ir štai sakau, jeigu kas 25 metus visą dailę mes nubrauktume, tai vėl, aš manau, būtų labai aiškus kriterijai ir dailininku būtų vadinamas tas, kuris moka piešti, o nenori būti dailininku. <laughs> A, ir šiaip dar vieną įdomų dalyką prisiminiau – Vilniuje ant dailės akademijos sienos vieną kartą skaitėm tokį užrašą eidami pro šalį. Ten buvo parašyta taip. Turėjom daug laiko, turėjom teptukų, turėjom pinigų, bet niekas neturėjo ką pasakyti. <laughs> Tas užrašas ten keletą mėnesių kabojo. Taigi štai, o dabar pakalbėkim apie muziką, kuri O, nu, apie muziką, tą, kuri, kažkokius aspektus šito reikalo, kurie kuri man paliko didžiulį įspūdį. Tai aš čia pirmiausia paminėsiu tokį dalyką kaip sutartinės. 11 klasėje mano klasės draugė Zita, linkėjimai jai, jeigu girdi mane, nusivedė tą Zitą mane į koncertą. Ir ten buvo Tada rumšiškėse susikūrė kažkoks kolektyvas, toks liaudės muzikos, ir buvo pirmas jo koncertas, ir pirmo dalis buvo skirta senai lietuvių muzikai. Pačiai senai, tai, tai tos sutartinės. Ir aš pirmą kartą išgirdau gyvai tas sutartinės. Čia reikia pasakyti, kad mano vaikystė prabėgo, dalis vaikystės prabėgo Sibirė. E, aš, aš keturių metų ten atsiradau, komijos ASSR, ten kur komiai, elniai, ten tundros ir taip toliau. Ir aš neturėjau galimybių tiesiog išgirsti tą, tą tikrą autentišką lietuvišką muziką. Ir štai, sakykit, ką norit, bet matyt yra tie, tie pasamoniniai reiškiniai, yra genetika, nes aš išgirdęs tas sutartinės gyvai pirmą kartą, aš apalpau. Ta sekundų judėjimas, ta, ta energetika tokia mano, aš, aš netekau sąmonės kažkuriam laikui. Ir štai apie sutartinės mes dabar pakalbėsim su kompozitorium Tomum, Tomas Kutavičius, mūsų pašnekovas. Labas vakaras, Tomai. Labas vakaras. Tai sakykit, ar jūs pritarsit turbūt minčiai, kad sutartinės tai yra na, kažkas tokio nepakartojimo mūsų kultūroje apskritai? Ir... Taip, taip, kalbos nėra. Tai yra nepaprastas, reiškia, didelis turtas, ir faktiškai, <clears throat> jeigu taip imti kokias nors trejinės, reiškia, vat, kurios yra labai senos trejinės kanoninės sutartinės, kurios netgi nuo, nuo medžioklės laikų, galima sakyti, atėję yra, tai faktiškai ten susidaro terčias, tercijų kraštuose sekundinis atspalvis yra, reiškia, kur sukasi pastojo jos pinasi ir šitas reiškinys pasauliu faktiškai yra nerandamas, tik tai Lietuvoje. Jūs žinot tą, tą dalyką, kad pokarėje Maskva siūlė uždrausti sutartinės, nes tos sekundos rėžiausi, čia sako, yra... <laughs> Aš esu skaitęs pas Juzeliūną knygoje šitai. Taip, taip, visko buvo, visko pasitaikė ir faktiškai nelabai kas mėgsta, pavyzdžiui, ir vokiečiai nelabai mėgsta, kažkaip sako, oi, kaip jaunas. Nu, viskas, nu, tai taip, iš tikrųjų. Klausyk. Normaliai europiečio ausiai pripratusi prie mažoro minoro, taigi yra na, visiškai... Taip, nėra, reiškia, Konsonansų nėra, viskas disonansas. Jo, negražu jam elementariai, o man labai gražu. Aš sakau, aš, aš pirmą kartą išgirdė savo sąmonę, kuriam laikai praradau. Tai tikrai, tikrai, čia, čia tiesiog didžiulis turtas ir kiek yra instrumentinių sutartinių ir... Ir skudučio, pavyzdžiui, skudučio. Taip, taip, taip, ir skudujos, ir kanklės, aiškiai viskas šokamos sutartinės, ten viskas darbo sutartinės, kaip kiek atsispindi vis, visos būties charakterio, reiškia, žmogaus ir labai viskas neatsiejama, kaip sakyt, Ir tos e, sutartinės tai juk yra visiškai kažkokios kitos iki krikščioniškos epochos palikimas turbūt. Taip, tai čia yra binarika visa, galima sakyti, antikinė muzika visa binarikai priklauso, tai yra toks, nu, dvinaris, dviejų lyčių paritetai, sakysim, reiškia, jeigu taip kalbant, tai yra, kada moteriška ir vyriška lytis, reiškia, pjaunasi, tai va tos sekundės mm. ir tai yra, kaip sakytų, jie sudaro E, reiškia, viena melodija su kita, reiškia, vat, e, kaip, ir, kaip yra vat, stelbenčios sutartinės, reiškia, vėžio principų, reiškia, yra, yra tipai jų, sakysim. Tai va ten yra daug labai mokslinių dalykų, kur mokslininkai tyrinėjas iki šiol, uh, Ir o bet dabar jau ar metų. autentiškai kur nors atliekumų dar yra Lietuvoje, vargu jau turbūt? E, nu, atlieka jie maždaug, aišku, viskas yra dabar ta, ta ir tercija kitokia, negu anksčiau buvo, aš taip įsivaizduoju, nes vis tiek, reiškia, mes negalim tiksliai pasakyti, taip, kiek ten taip. tūkstančių metų jie dainavo ir kaip. Nes faktiškai čia įtakojo ir, ir temperacija, ir visi kiti dalykai, reiškia, nes faktiškai anksčiau tai buvo galbūt ir <clears throat> kitokia, kitokia, ta tarsi gal šiek tiek susu. Aš irgi apie tai pagalvoju, kad greičiausiai ir tos sutartinės gal net kitaip skamba. Kitokios dermės galėjo būti. Jo, jo, tai kaip sakant... E, Tas dalinimas ir oktavas galėjo būti kitoks apskritai. Jo, jo, jo, ir ta sekunda kitokia. Ir sekunda galėjo būti kitokia. Mes dabar tiesiog viską įvilkam į mažorą minorą. Čia mes, aišku, kalbam spec terminais, čia mūsų daug kas ne, nesupras sakysim jeigu arabų imt kultūrą tai ten jokios temperatūros nėra ten pavyzdžiui arba indų kokių dvidešim du šrūti į oktavą jeigu taip paimt tai yra šrūti tai yra reiškia e, intervalas nu, taip intervalas smulkesnis negu mūsų pustonis Taip, taip, taip. Tai vat, kaip ketvirtadienis, trečiadienis, ten labai tiksliai išdainuoja tą, reiškia. Tai jie puikiausiai susitvarko. Tai mums yra vat, čia stebuklas, ta prasme, kad, reiškia, mes jau esam kaip ir sugadinti kažkuria prasme, nes mes pripratę prie temperatūros, mes girdim kaip sakant centais vat yra tūkstantis du šimtai centų oktavo padalinama labai tiksliai. Bet jeigu Indija paminėjo, tai ne, negalim neprisimint, kad, e, sakykime, tas toks uždaras sutartinių ratas, kur nežinia, kur pradžia, kur pabaiga, jis yra artimas savo formą ir indų ragoms. Nu, ten biški gal kitaip, sakysim, meditatyvinis pobūdis ten, aišku, ir šok, šokamasis yra dalykas išreišimas per judesį, reiškia, ir, ir e, aišku, yra, yra kažko, kažkokių sąsajų, yra, bet be abejo. Ne, ja, tai kalbos nėra, kad čia tai nėra taip viens prie vieno, suprantama. Taip, taip, taip. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tos mūsų sutartį negalim neprisiminti, kad, e, sakykime, tas toks uždaras sutartinių ratas, kur nežinia, kur pradžia, kur pabaiga, jis yra artimas savo formą ir induragoms. Nu, ten biškai gal kitaip, sakysim, meditatyvinis pobūdis ten, aišku, ir šok, šokamasis yra dalykas išreišimas per judesį, reiškia, ir, ir e, Aišku, yra, yra kažko, kažkokių sąsajų, yra, bet be abejo. Ne, tai kalbos nėra, kad čia tai nėra taip viens prie vieno, suprantama. Taip, taip, taip. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tos mūsų sutartinės, kaip ir raudos beje, tai galbūt yra aidas kažkokios didelės kultūros, kurią užgožė va, ta, dabar ta nauja vakarų kultūra su krikščionybė atėjusi, sakykime. Taip, visiškai sutinku dėl to, kad jis, iki, iki, tradicijas kokios buvo, reiškia, tai e, šventaragės slėnis, tas deginimai, visi, visi, visi tie dalykai, reiškia, po ažalo pastovėjimas, va tas apie ažalą, kiek yra, kiek yra apie karį, ten visk, viskas yra sudėta didžiausi lobiai. Reiškia, aišku, ir atėjo be abejo kita kultūra, kuri... Ir sakant, galų galę svastikos randamos Lietuvoje ir, ir, ir Indijoje svastikos irgi rodo, kad Taip, čia ryšys yra, čia galėtų. Kažkoks ryšys turėjo būti. O sakykit, mhm. ar jūs e, žinot, kad kur nors sutartinės būtų dar gyvos Europai, sakykime, arba čia aplinkui kur nors mūsų? Nu, yra vis tiek ten, e, kaip sakant, gal kitaip, kitaip atliekamas, bet va tokių sutartinių konkrečiai, kaip turi lietuviai, reiškia, su tą sekundiniu principu, tai nėra. Reiškia, faktiškai yra ten ir skudučiais e, grojama yra kažkur tai, reiškia, Rusijai, ten dar kažkur aplink, reiškia, Balkanuose, ten. Bet, bet e, faktiškai tai e, būtent labai tas stiprus, stiprus pobūdis, kad yra išstumimo, reiškia. Nu, Trindies aš ką norėjau paminėti, kad, reiškia, va, kaip žmonės ugnį atrado, tai va, trynė medį į medį. Ta trintis, tai va, būtent čia ir yra labai jaučiamas, jaučiama tose sutartinėse pas mus, reiškia, labai aiškiai trinasi tos sekundės viena į kitą ir ir jos tiesiog tą ugnį tarsi atspindi, atspindi tą vat, pirmykštį bendruomeninį, kaip sakyt, gyvenimo būdą. Nu, aš esu dar skaitęs, sako, net jeigu vyrai dainuotų sekundomis, tai gaunasi toks baubimas, kad priešai pabėga iš karto. <laughs> nu taip tai medžioklė buvo įsivaizduojate tas kanoninis iš kurios atėjo tai vat kanonas kada reiškia griežtas kanonas perima kitas balsas trečias balsas tą patį balsą kartoja reiškia jis įstojo nuo vidurio po to trečias balsas nuo vidurio ir vat vienam tam pačiam aukšty reiškia tai čia kaip žvėries gaudymas tarsi žvėris sulėtėja greičiau bėga tai jis jį varijuoja tą tą žvėrį nu tarsi jisai jį vejasi jis daro kaip ir nori pagauti, jį tarsi atkartoja tas žvėris. Žiūrėkit, kaip, kaip, kaip keistai gaunasi. Mes e, e, vadinam liaudės muziką, sakykime, nu, didelį plastą muzikos, kuri iš esmės yra 19 šimtmečio ten čekų polkų ir panašių pagrindų sukurta jau. Tą mes vadinam lietuvių liaudės muziką, bet iš tikrųjų tai liaudės muzika štai yra kas – va tos sutartinės. Taip, taip kalbos nėra. Čia primiršta yra tiesiog dabar va atsigauna po truputį ir tai ačiū Dievui, kad vis tiek yra ansamblių, kur dainuojama ir universitetuose. Ir, taip. Ir tai yra, tai yra por... didžiulis turtas, unikalus turtas, ar ne? Taip, čia pasaulio, nu čia mes originalus ir esam, kad turim savo liaudės dainas, tas senasas mm. ir sudartinės. Tai čia va pasaulyje yra unikalu, kad mes galim tiesiog jas, nu, kaip sakant, reiškia, atstovauti Lietuvą jomis. Ja, tai, tai su ta džiugia mintim ir dėkui Jums. Ačiū labai. Gerų švenčių jums artėjančių. Jum ir kitaip pat. Ja, dėkui. Taip, taigi štai tęsiam apie dalykus, kurie įstrigo sąmonė ir atminty įsirėžė. <coughs> Dabar aš jums papasakosiu kitą istoriją, kuri irgi sukėlė man katarsi. Aš esu viso ketvirtą kartų patyręs tokį jausmą gyvenime, tai vat vienas buvo tos sutartinės ir antras tai buvo – Justino Marsinkevičiaus Mažvidas. Ir kai Vytautas Paukštė pradėjo dėlioti tą žodį Lietuva, ten L, ten ta, ir aš jaučiu, kaip man irgi, aš netenku, netenku orientacijos, sąmonę praradau kažkokiam momentui, tai berats Kauno dramos teatre buvo. Tai štai tokie vat, gyvenimo įvykiai, kurie įstrigo ir jau niekada matyt aš jų neužmiršiu, to jausmo neužmiršiu. Ir dar buvo pora, kada nors kitą kartą apie juos papasakosiu. Štai dar vienas įvykis, kuris man irgi visą gyvenimą atsimena, muzikinis įvykis. Tai aš būdamas visiškai dar paauglys, ten šeštoj, septintoj klasėje, mes ten natūralu klausydavom muziką, laukdavom tokių dainų, kurios mum atrodė gražios, pavyzdžiui, siniai Vilniaus, togai, pražydė samana žalia, ten tokia buvo, oi kokia man jinai buvo graži. Ir aš jos laukdavau, kada ten per televizoriją pa, parodys, pagros, padainuos. Ir staiga vieną dieną mes pardom futbolą kieme ir kaimynas nusipirkęs magnetofoną ant palangės pasidėjo ir paleido man visiškai negirdėta muzika ir negirdėta kalba. Ir štai šitas momentas man nubraukė viską, kas buvo iki tol. Visos, va, visi tie senieji Vilniaus stogai, visas šitas plastas. Aš iškart nubėgau namo, prie radio imtuvo pradėjau sukinėti. Tai buvo 67 metai kažkur. Pradėjau sukinėtas rankinėlės ir ieškoti to, ką aš ką tik pas kaimyną girdėjau. O tai buvo bitlai. Tai buvo vienas iš bitlų albumų. Ten buvo daina Ticket to Ride, atsimenu, ir panašios. Ir kodėl aš paskui daugelį kartų gyvenime galvoju, kodėl vat, mane tai paveikė tada ta muzika. Aš manau dėl to, kad aš supratau, kur yra šaltinis tų visų. Aš jau vienoj laidoj kalbėjau, kur yra tų čornai kodai, nuo seniai Vilniaus stogai ir panašių. Kur šaltinis? Aš išgirdau, taip sakant, vietoj šaldytos lyvos, aš pamačiau, kaip atrodo tikra šviežia slyva. Ir aišku, nuo to, nuo to aš jau nebenorėjau šaldytų slyvų. Tiesa, dar vėliau šiek tiek. Aš supratau, kad ir bitlai yra šiek tiek šaldyta slyva, nes jie daug ką paėmė, sakykime, iš negrų kultūros, kuri susiformavo e, jungtinėse valstijose. Tenais, bliuzai ir panašus dalykai. Bet kuriuo atveju tai buvo didžiulis, tada man toks įvykis ir jis pakeitė mano muzikinius nuotaikas muzikinius, nu, net neskonės, net nežinau kaip pasakyti, bet tai buvo tiesiog tam tikras, tam tikras irgi, katarsi to nepavadinsi, iš sąmonės aš nepraradau, bet aš supratau, iš kur čia viskas eina. Ir savotiškai, kad čia yra tiesa, vat šita muzika yra tiesa, o visa kita tik yra išvestinis bandymas e, ir, ir toks truputį melagingas, falšyvas. Dar kitą dalyką paminėsiu – Aš muzikavau, jau paskui jau įvairiuose ansambliuose ir vienu metu mes pradėjom groti roko muziką su styginiais instrumentais. Dar nebuvo tų visų, kur čia, kaip čia jie dabar vadinasi, už, užkrito atminti, kur groja su violončelėmis. Mes tą darėm 70, turbūt kokiais 9 metais, 80. Taip sakant, kilo mintis – bosinę gitarą pakeisti violončele, elektrinės muiku, nu ir akustinės gitaras. Tai toks buvo styginių kvartetas, bet ir tada reikėjo man, kad ta čelė grotų. Ne šiaip savo reikia traukti ten tą vadinamą bulvę. Ten tokias yra natos, pusinės arba sveikosios. O kad grotų va taip, kaip, kaip reikia tą, tą roko muziką. Ir niekaip neįdavo surasti ir smuikininkų, ir violončelistų, kurie taip, taip mokėtų groti. Ir jie man sakydavo, kad tu čia rašai nesąmonės, nes aš jau tada natas rašydavau jiems. Beje, jeigu kam įdomu, natos yra išlikusios. Jeigu kam įdomu, natos yra išlikusios tų kūrinių. Aš manau, kad jie ir dabar nedurnai skambėtų. Ir niekaip pat neišeidavo susitart su tais e, stygininkais. Nes sako, čia ne smuikui parašyta, čia ne čeliai parašyta. Nu, be abejo, tai buvo parašyta taip, kaip man tada atrodė ir norėjusi. Ir e, kol aš neišgirdau styginių kvartetą, kuris vadinasi Kronos kvartetas. Jis net yra Vilniui buvęs, aš esu buvęs jo koncerte. Ir štai aš išgirdau ir supratau, kad galima taip grot, kaip mes norėjom. Gal, nes jie kitaip išgauna garsą. Jie kitaip išgauna garsą. Ir vat, šitame kontekste prisiminsiu vieną žmogų, mes visą laiką ieškodavom to violončelisto, kuris mums pagrotų tam roko stiliai, vis neišeidavo gerai. Nu, nu, daugiau mažiau ten kažkam išeidavo, bet vieną žmogų aš paminėsiu, jis jau yra pasitraukęs iš mūsų. Vytautas Šiliūnas. Tai buvo profesionalus muzikantas, violončelistas, grojo Kauno, Kauno muzikinio teatro orkestre ir jis irgi pateko pas mus į repeticiją. Jis atėjo, aš jam padėjau natas, Ir jis taip pat, kaip visi, braukė ten tą smyčiom, tas natas ir ne taip, kaip man reikia. Aš vėl, ir aš jau nusivylęs, vėl nieko neišėna, sakau, ne taip reikia, ne, ne taip. Nu, sako, tai kaip parodyk. Na ir aš ten bandau kūnų visų kažkaip jam parod, kaip man reikia. Šiliu, aš atsimenu tą momentą. Šiliūnas sako, gerai, nusima švarką, atsisėda. Ir aš atsimenu tą repeticiją visą gyvenimą. Ir pasirodė, kad ten viskas skamba, tik reikia mokėti pagroti. Reikia būti talentingu tiesiog. Ir Šiliūnas buvo talentingas. Ir suskambo tie mūsų kūriniai tada visai kitoj šviesoj. Beje, perdodu linkėjimus Haimui Šusteriu, jisai smuiku grodavo tada pas mus šitame ansamblėje. Ir jeigu aš jau prisiminiau, prisiminiau talentus, Aš paminėsiu kitą žmogų, kuris man padarė didelį įspūdį, strigo mano atmintyje, aš jo, net, aš jo pavardės neatsimenu, aš atsimenu vardą, Eugenijus. Gal kartais jis išgirs mane, ot būtų smagu, kad atsilieptum Eugenijų. O štai kokia buvo istorija. Aš rašiau tokias tada partitūras milžiniškas ten visokiem, ir man reikėjo birbinių, skrabalų, mes norėjom sujungti liaudės instrumentus su roko muzika, ten buvo dideli kūriniai, ten po keliolika minučių. Ir lygiai taip pat parašyta Birbinės partija, Birbiniai, ir einam į gruodžio technikumą pas tos Birbinininkus, rodom jiem tas natas, jie visi sako, čia ne Birbiniai parašyta, ir nieko jam neišeina, nesugroja jie. Ir tie birbininkai eina, eina pas mus į tas repeticijas ir niekaip neskamba mums tie kūriniai. Ir vieną vakarą atveda mums į repeticiją žmogų. Nelabai išvaizdų, kiek atsimenu. Tokį paprastą žmogų. Tai sakau, tai tu birbinininkas? Ne, sako, aš fleitistas. Tai be, be, be, ko tada ir atėjai? Nu tai ką, sako, a birbinę turit? Nu turime tą birbinę. Jis išsitraukė liežuvėlį iš kišenės. Sako, gal turite ant kažką ten tą liežuvėlį pritvirtinti reikėjo, mes neturėjom. Tai jis batų raištuką, atsimenu, nusiriša Tai yra išsitraukia bato raištelį, pririša tą liežuvėlį prie birbinės, padedu šiam tas natas, nieko jau nebesitikėdamas visiškai. Tai sako, grojam. Ir jis iš pirmo karto viską man, viską pagro ir viskas skamba. Ir štai, ką reiškia talentas, suprantat. Ir jis nesakė, kad čia ne birbiniai parašyta. Jis paėmė ir pagrojo. Ir paskui pasirodė, kad šitam žmogui tinka posakis, ar moki groti smuiku, nežinau, nes nebandžiau. Jisai mokėjo groti, kuo tik tu nori, jam viskas gaudavosi lengvai, bet maža to, jisai mane aploždavo šachmatai su pusė figūrų. Ir e, kai aš jo paprašiau paaiškit, kaip tas jam išeina, jisai man pasakė, kad aš pasižiūrėjęs į šachmatų lentą, aš matau iš karto automatiškai keletą įmo į priekį. Taip sakant, vėl specialus talentas. Specialus talentas. Ir mes su juo neilgai bendradarbiavom, aš nepamenu, kur jisai dingo, bet štai tas žmogus paliko man didžiulį įspūdį savo talentų. Tai yra. Vienas dalykas šiaip mokėti groti, o visai kitas dalykas groti talentingai. Ir tą progą aš paminėsiu dar vieną žmogų iš, iš mano kartos, kurį kaip kas iš jūsų žinot, bet jaunoji karta visiškai jo nežino. Tai yra Kestutis Lūšas, pianistas. Pirmiausia, pianistas. Jis ir, ir, ir, ir muziką rašė, ir ansambliams vadovavo. Mes su juo ansambliu konkuruodavom tuo metu Kaune, kartu dalyvaudom apžorius, apžoriu, apž, apžiūrose, e, varžydavomės dėl pirmų ten tų vietų. Bet štai pirmiausia, jis man įstrigo kaip pianistas. Aš tuo metu sakydavau, Kas bijo Kestučio lūšo, perfrazodamas tuo metu spektaklio pavadinimą Kas bijo Virginijos Woolf. Ir <laughs> koks buvo reiškinys. Beje, Kestutis Lūšas e, gyvas, sveikas, perdodu jam linkėjimus, jeigu girdi. Ir, e, ir aš tada taip sakydavau. Jeigu Kestutis Lūšas atvyksta į Birštono džiazo festivalį, visi kiti pianistai gali važiuoti namo, nes Nu, neišeina kitaip, jam reikia atiduoti tą pirmą prizą. Bet dėja, jo pavyzdys man rodo ir ką kitą. Kiek tie netalentingi žmonės įdėdavo pastangų, kad tas kestutis lūšas į tą birštoną neatvažiuotų. Tada jie galėdavo dalintis jau tarp savęs. Nes tai buvo ant tiek didžiulis skirtumas. Nu, bent jau man jis, toks įspūdis išliko. Ir štai, šiaip jau apie talentų šnekant, aš kartais pagalvoju – Įsivaizduokit, o juk yra turbūt žmonių, kurie turi visus talentus. Absoliuti klausa, absoliuti atmintis, pirštų bėglumas, absoliutus apskritimas. Yra žmonių, kurie brėžia pasirodo tobulą apskritimą iš rankos. Iki sudėkit visus talentus į vieną žmogų, tai bus kažkas, tai bus baisus žmogus, monstras. Jis bus visiems nereikalingas priešingai negu daugeliu atrodo. Jis bus niekam nereikalingas, nes jis visiems trukdys gyventi. Ir šitos dalies pabaigai aš pasakysiu vieną dėsnį, kurį aš išvedžiau, atsakykime, turint omeny tą patį kestutį lūšą, daugelis iš jūsų net pavardės negirdėjot jo. O tai mano kartoj buvo, na mano akimi žiūrint, tai ne tai, kad talentingiausias pianistas. Tai buvo maždaug kaip Sabonis ir visi kiti krepšininkai. Ten irgi yra gerų krepšininkų, bet yra Sabonis. Tai vat Kestutis Lūšas buvo šitam e, pianino mene šitoks žmogus, bent man jis toks išliko atmintyje. Ir štai kodėl, sakykime, šiandieną mes ne, negirdim apie jį nieko. Aš šitos dalies pabaigai pasakysiu tam tikrą dėsnį, kurį aš išvedžiau dirbdamas televizijoje. O dėsnis atrodo taip. Jeigu žmogus dirbdamas televizijoje padaro laidą 10 procentų geresnį negu vidurkis, Jį kitą dieną visi gyrė. Stato kavos kavinė ir visi gyrė, plekšnoja per petį, sako, matė, matėm, gerai, gerai padarai. Jeigu padaro 30 procentų geresnę laidą, kitą dieną jį visi peikia, randa prie ko prikėpti, prie visokių smulkmenų, niekas kavos nestato. Jeigu padaro žmogus 50 ir daugiau procentų geresnę laidą, Kita diena niekas apskritai net apie tai nekalba, neprisimena, nei peikia, nei gyrė. Apsimeta, kad to neįvyko. Ir čia kyla klausimas, kodėl būtent taip? Atsakymas paprastas. Paskui tą dėsnį tikrindavau ant savo darbuotojų, jie padarydavo laidą ir aš pasakydavau, kaip bus reaguojama rytoj kaviniai. Ar jiem duos kavos ar ne. Taigi štai koks yra čia dėsningumas. 10 procentų Daugelis žmonių gali padaryti geriau, jeigu pasistengs. Daugelis gali padaryti. Truputėlį pasistengs, nepatingės ir padarys tos 10 procentų. Ir dėl to tas žmogus, kuris padarė, yra giriamas už tai, kad jis vakar nepatingėjo. Jeigu kažkas gali padaryti 30 procentų geriau, toli gražu ne kiekvienas tą jau galės padaryti. Ta žmogus darosi pavojingas, nes jis jau, jeigu reikės lygiuotis į jį, dalis neteks tiesiog uždarbio, galimybės užsidirbti duoną iš to, jeigu reikės lygiuotis į tos 30 procentų geriau dirbančius. Bet dar yra šansas įgražinti doros kelią, tada jis yra peikiamas, kad jis to nedarytų. Nes dar galbūt mes susitarsim su tavim. Jeigu žmogus gali padaryti kažką bent jau 50 procentų geriau, vadinasi, jis yra jau nebepavėjamas, nepasiekiamas, belieka jį tik ignoruoti. Ir dėl to didelės dalies talentų mes negirdim, nežinom štai dėl šitos priežasties. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Kas atminti įstrigo, kas sieloje atsispaudė. Šita dalis vadinasi istorija kaip literatūros rušis. Labas vakaras, turim skambutį. Labą vakarą. Labą vakarą. Klausom jūsų, kaip jūsų vardas, iš kur? Kestutis iš Vilniaus, su dideliu malonu visai klausausi jūsų, jūsų laidas, kai tik tai turiu laiko, nebūna pavargęs. I, jeigu galima būtų, aš sugrįžčiau šiek tiek į sutartinės, kadangi... Oi, labai malonu, labai malonu. Ir kadangi puslapis istorija, tai manau kažkiek tai ryšys, tai, ryšys bus kartu. Tai daugmaž girdėjau tokią paskaitą, tiesa, aš pats esu šiaip muzikantas, jau baigęs muzikos akademiją. Koks instrumentas? Karbosas. O. Tai dabar girdėjau tokią paskaitą, kaip sakykime, dabar daromi visokiausi tyrimai su smegenimis, nu, sakykime, buvo atrastas toks vadinamas dvasinis centras smegenų, austrų mokslininkai darė tokį tyrimą. Nu ir tikrino, kaip reiškėsi tam tikros meditacijos, mantros, dainos, maldos, kaip veikia tą dvasinį centrą. Nu ir sakykime taip, tikrina, kaip meditacija veikia, kaip veikia, reiškia, mantra, kaip veikia malda, nu, kaip liaudės muzika veikia. Nu, ir kadangi, sakykime, pasitaikė porankėjim tą lietuvišką sutartinę, jie pamėgino tą sutartinę, tai pasirodo stipriausiai dvasinį centrą veikia lietuviškas sutartinės pranoksta visas meditacijas, oh. mantras, visa kita. Tai vadinasi, nebe priežasties aš sąmonę praradau 11 taip, klasėje. Taip, ir, sakykime, ir tokia kaip, kaip yra teorija, kad ta sutartinė yra palikimas kažkokios, tai sakykime, civilizacijos, nu, sakykime, aukštos dvasiškai. Mhm. Ir tas, matyt, sutartinės buvo kaip būdas mokyti liaudį tautą kelti, sakykime, į dvasinį lygį, o po to jau protas pats atsirenka tą informaciją, kuri teisinga, neteisinga. Mhm. Čia aš, pri... tokia... Čia aš prisimenu tą, kur yra omtas, ar ne? Taigi taip, yra, o, o mes turim žodį lietuviško omuo. Omuo tai protas. Taip, o, o jie sako taip. om. Tai... Tai ir dar, dar likęs tas posakis mes turime omeny. Taip, omeny, taip, taip. taip. Omeny, tai om, eni. Taip, mes turim daug turtų tiesiog nevertinam, nevertinam. E, e, gal, gal sakykime, mums neleidžia jais pasinaudoti per, per, per sakykime, masinės informacijas, uh, ir ir nu apskritai čia yra nukreipta į tai kad sakykim neduok dieve vėl prisikels ta aukštoji civilizacija su ta aukštu dvasiniu lygiu tai žmogus taps laisvas ar jis reikalingas kažkam tai Taip, na, mes čia jau nukrypsim vėl į liūdnas temas. Taip, šia, noris iš šventinės nuotaikos apie menus kalbėti, apie gražius dalykus. Labai geru, geros pastabos apie meną buvo tiesiog nuostabios. Gerai, netrukdau jums. Ja, gerai, dėkui jums labai už skambutį. Dėkui jums labai. Taigi štai aš drįsau pasakyti, kad istorija tai yra tam tikra literatūros rūšis. Ir jūs galit paklausti, kaipgi aš nusiritau iki tokio lygio, jeigu man istorija yra literatūros rūšis. Na ir aš pabandysiu atsakyti šitoj dalyje. Bet jūs, jeigu kas turit ką pasakyti, skambinkit ir dalies per tiesiog pokalbio metu. <coughs> Taigi štai, Turbūt kokiais 83-4 metais, dar prie tarybų valdžios, dar Brežnevas gyvas buvo, pateko man į rankas Česlavo Getgaudo knyga Mūsų praeities beieškant. Daugelis iš jūsų ją žinot, kaip kas esat skaitę vartę, Ir aš tada ją skaitau, man pradėjo galva skaudėti nuo to, ką aš ten skaičiau. Nu ir galvoju savo, nu negali žmogus šitaip fantazuoti, išsigalvoti. Ir aš pradėjau jį tikrinti. Aš, aišku, ir prieš tai istoriją domėjausi šiaip jau. Bet tik ta knyga mane privertė domėtis labai konkrečiai, tikrinti Getgaudą. Nes ten, sakykime, toj knygoje aš radau tą gardarikę, sakykime, Vytauto didžiojo imperiją nuo jūros iki jūros, ten tose e, jo, jo knygoj buvo vadinama gardarikė. Ir daug ten kitų dalykų mane užintrigavosi, aš pradėjau ieškoti knygų, vaikščioti po knygynus, po visokias ten senienas, kur supirktuvės. Ir aš šiandieną turiu <coughs> keliolika knygų. Tai yra TSRS mokslo akademijos leidiniai, išleisti nedideliais tiražais, kuriuose aš, aš atradau, na, aš nepasakysiu, kad aš atradau Getgaudo koncepcijos patvirtinimą, bet aš atradau dalykų, kurie koreliuoja su Getgaudo knygoj kažkokiais aspektais minimais. Kitaip sakant, Česlovas Getgaudas teisingai kėlė iš esmės klausimą, kad su istorija yra kažkas ne taip. Kitas dalykas, kad dėl jo atsakymų galima ginčytis. Pavyzdžiui, viena iš tų knygų vadinosi Berods senieji skandinavų geografiniai metrašiai, rusų kalba jinai buvo. Ir ten buvo įdėta žemėlapis, kaip ten buvo rašoma įžangoj, tai yra uh, Knyga versta iš skandinavų ten kažkokių sen, kažkur ten rastų pačių seniausių šaltinių, ten, nu, žodžiu, 10-11 amžius. Ir ten yra įdėta žemėlapis, ir tam žemėlapį yra ta gardarikė. Kita valstybė, kur yra, o ta gardarikė, tai yra, sakau, ta Vytautinė imperija, toj vietoj pašta gardarikė. Toliau, kur dabartinė Rusija ir Totorija, parašyta Tartarikė, o kur dabartinė Kinė, parašyta Aušrikė. Nu, o aušra tai yra rytai. Rykė tai yra, nu, rykė kaip valstybė, tas rykis, valdovas, kažkas vatista pusė. Ir aš skaitau, iškia, gardarykė, gardas, gardyti, miestų rykėje. Ten tų tor tortorių, totorių rykėje. Beje, rusai ir dabar sprendžia klausimą, koks ten jų santykis su totoriu ir rusų. <coughs> ir toliau rytų rykė, aušrykė. Ir čia jau neget gaudas rašo, o tas yra mokslo akademijos leidiniai. Tai aišku, aš pradėjau tada dar labiau gilintis, kažkas čia man visai jau galai nebesueina. Paskui išėjo Marijos Gimbutinės knyga Baltai, jinai vėl davė kitą vaizdą ir didžia dalim net netelpant į mūsų istorikų piešiamą. Šiek tiek vėliau man pateko į rankas Juratės Tatkutės Derozalės knygos, Baltų kalbų pėtsakai Iberų pusęsalėje, jinai moka ispanų kalbas, jinai filtravo ispanišką visą tą literatūrą istorinį ir randa labai daug paralelių su mūsų, su mūsų šalimi, su mūsų praeitim. Ir štai man pradė... Bet šit, šitai, sakykime, tradicinės istorijos yra nelaikoma šaltiniais. Ir man jau senai kyla klausimas, o tai kas nusprendžia, kas yra laikoma šaltiniu, o kas ne istorijos studijoms. Ir štai mes nesenai minėjom Lietuvos vardo tūkstantmečių paminėjimą. Tai tas Lietuvos vardas atsirado dėl to, kad tokiuose Kvedlimburgo analuose, kur nužudomas yra Brunonas atėjęs mus krikštyti, yra paminėta atsėta Lietuva Lietuva ten parašyta. Bet kai perskaitai tos Kvedlimburgo analus, o aš juos perskaičiu, bent jau fragmentus, nu aš matau, kad yra tiesiog pasaka. Tai yra kalbama tokie dalykai kaip, nu, stebuklinėse pasakos. Tai nieko bendro su, su realybė neturintys dalykai aprašomi. Ir kažkodėl tie Kvedlimburgo analai yra laikomi šaltiniu istorikų. O štai Juratės Statkutės derozalės e, minimi šaltiniai, neįtraukiami į šaltinių sąrašą. Nu ir tada mes gaunam visiškai kitą istoriją, negu galėtume turėti. Ir e, štai visos šitos temos, visos šitos abejonės – kai buvo švenčiamas tūkstantmetis Lietuvos vardo paminėjimo, mes su Audram Butkevičium parašėm straipsnį, kuris vadinasi tūkstantis metų prašėmės ar priešinomės. Aš tiesiog nenoriu čia jo perpasakot. Jūs jį susiraskite, veskite į Google ir jums išmes. Tūkstantis metų prašėmės ar priešinomės. Ten yra aptarti va šitie dalykai. Arba galit pasižiūrėti video e, Gilvidė kanale. Jis vadinasi, ką mums reiškia Lietuvos vardo tūkstantmetis yra video. Tai jūs pamatysit, kokius klausimus mes keliam ir e, aš istoriją domiuosi na, e, visus pastarosius, ten žinau, 30 metų, 40, o pastarosius 20 tai praktiškai kasdien. Šalia e, finansų, ekonomikos labiausiai mane intriguoja istorija, bet istorija Aš net, ne, net nežinau, kaip jums pasakyti, nes galiu per daug nugazinti, bet kol kas dar, dar porą pavyzdžių pasakysiu. Man yra patekę į rankas Viktoro Katiliaus. Viktoras Katilius yra žinomas kaip poetas šiaip jau. Yra išleista jo knyga apie Vincą Pietarį, bet e, neišleista, kiek aš žinau, yra jo knyga apie vandenvardžių kilmę ir apie lietuviškų vardų kilmę. O savo metu tiesiog mes turėjom rankrašių šitų knygų ir tiesiog atspaudėm. Pasamdėm sekretorę, kuri ten mum ant mašinėlės atspausino keletą variantų jo rankrašių ir, ir mes berods ketvirtą tų kopijų. Va tie keturi žmonės turim. Ir štai, kas ten mane intriguoja. Na, štai, sakykime, jeigu kalbėt apie vandenvardžius, Viktoras Katilius štai ką rašo. Mane sužavėjo apskritai jo, jis man kažko priminė tą Paulių Slavėną savo minties platumu, savo tokią drąsą svarstyti plačiai ir neapsiribojant, neapsiribojant nei šią dieną, nei ta Lietuva, nei kažkokiais tabų, mitais ir panašiai. Nes mūsų istorikai dažnai kaip žiūri Lietuvos istoriją. Jie svarsto e, visus mūsų reikalus senovės, apsiribodami va šitą dabartinę Lietuvos teritoriją. Nu, tai čia iš viso, čia nėra apie ką tada šnekėti. Lietuvos istorija visiškai apima kitas teritorijas, visai kitose laukose jinai plėtojasi. Man yra tekę apvažiuoti e, praktiškai visas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilis, esančias dabar Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos teritorijose. Tada supranti, e, kad Ta istorija, kurią mums yra dabar pateikiama, vargu ar turi daug bendro su realybė. Bet štai grįžtant prie Viktoro Katiliaus ir jo e, knyga apie vandenvardžius, teisingiau rankraštis, rankraštis, aš nežinau, ar jinai yra išleista. Štai tik vienas pavyzdys. Jis rašo apie Širvintos upės vardo kilmę. Ir juokėsi iš mūsų tuometinių specialistų, kurie sako, kad tas Vardas kilo nuo to, kad tas vanduo margas, širvas ir dėl to pavadino tą upę širvinta. O Viktoras Katilius sako, kad e, suomių kalba hirvi, ar ten hirvus, aš taip tiksliai nepamenu, reiškia briedį ar tajalnę. Ir tai yra miškas pilnas briedžių, mėsos kitaip sakant. Tai yra žymiai realesnis ir aš labiau linkęs tikėti jo logiką, Nes jis sako, vargu ar mūsų protėviai buvo tokios poetiškos natūros ir turėjo tam laiko, kad upių pavadinimus vadintų tokiais vat, romantiškais vardais. O tas vat Hirvi, Hirvus. O mes žinom, kad e, tas suomiškas substratas Lietuvoj, ter, Lietuvos teritorijoje yra randamas e, daug kur, daug kur. Ir kitas dalykas apie lietuvių vardų kilmę, ten tokie irgi jo rankraščiai. Aš turiu namuose, Taigi jisai irgi juokėsi. Sako, mes at Mindaugas, Vytautas, tai mes išvedžiojam, kad, kad Mindaugas tai daug mintijantis, Vytautas tai tautos vytis, ar kiek kovojantis, ginantis tautą. O Viktoras Katilius, beje, jis mokėjo kalbų įvairiausių. Jis labai plačiai žiūrėjo į pasaulį, tai jisai siūlo visai kitą šitų žodžių kilmės ir prasmės aiškinimą. Jisai tikina, aš, aš nesu tikras, ar jis teisus. Bet tiesiog aš atsimenu, man padarė didelį įspūdį, jeigu kas nors galės pakomentuoti, būtų labai smagu. Bet štai ką siūlo Viktoras Katilius. Jis tikina, kad keltų kalboj, keltų kalboj. O keltai tai, nu, yra daug įrodymų, kad jie gyveno, tai yra e, Europos kažkokia tokia protautė, kur čia visur tų keltų yra būta. Tai štai jis tikina, kad keltų kalboj, va šitie sandai, vyt, ten arba taut, tas mind, kad tai yra, na, kažkas tokio kaip narsus karys, taiklus šaulys, vat tokio tipo aiškinimai. Na ir vėl, man atrodo žymiai logiškiau, kad duodavo vardus narsaus kario arba taiklaus šaulio, negu daug mintijančio. Tai vat, man didžiulį įspūdį paliko tas toks ir mąstymo kryptis Viktoro Katiliaus, ir drąsa mąstymo, ir žinios, ir žinios, ir žinios. O šiaip šnekant apie istoriją apskritai, Aš tikiu, kad bus kaip kam naujiena, nes ir man savo metu tai buvo naujiena. Mes esame įsivaizd... įpratę kaip įsivaizduoti istorijos rašymą kaip tokį, kad žmonės metai iš metų rašo kažkokius įvykius, nu, datos ten prie datos dėliojasi. Dėja, mylėjai mano, nieko panašaus. Ta chronologija, kurią mes vadovaujamės, tas išdėstymas metų ir įvykių tuose metuose, pirmą kartą buvo padarytas tik per 1600 metus. Tai kitaip sakant, 16 amžiaus pabaigoje, 17 pradžioje. Ir tai padarė toks Josefas Kaligeras, jo vardas buvo. Vat jisai surinko tuo metu jam prieinamus rankraščius ir tik tuos, kurie jam buvo prieinami. O tuose rankraščiuose datavimas buvo pats įvairiausias, koks tik jūs galite įsivaizduoti. Plius tuose dalyje tų rankraščių nebuvo rašomos balsės buvo rašomas tik priebalsės. Jūs galite įsivaizduoti, kaip tai, kokios galimybės iššifruoti įvairiais variantais. Ir štai tas kaligeras 16-17 amžiaus sandūroj sukūrė tą chronologiją, su kuria mes ir gyvename iki pat šios dienos. Ir štai kas įdomu, nuo to laiko pasikeitė viskas turbūt pasaulyje. Ir fizikoje, ir chemijoje ten, ir literatūroje, ir, ir įvairūs va, tie mokslai, jie visi – įgavo, nu daug permainų buvo. Chronologija šitas Kaligero nepasikeitė. Nors šitą chronologiją jau Newtonas gyvenęs kartu su juo jau kritikavo, kad jis nesutiko iš esmės su ta chronologija. Ne, ne dėl detalių, iš esmės. Toliau per visus šitos šimtmečius iki pat mūsų dienų visada buvo ir yra šiandien žmonių, kurie kritikuoja pačią chronologiją, tokią kaip iš esmės pačius principus jos. Taigi, o šiaip jau, kalbant apie Lietuvos istoriją, reikia turėti omeny kitą dalyką. Pats istorijos karkasas, kaip toks, pasaulio jau istorijos karkasas, ant kurio yra viskas lipdama ir jau tik detalės kinta, bet esmė jau nesikeičia. Tas karkasas buvo padarytas irgi ne taip jau senai, tai yra 18-19 šimtmetis. Ir tą karkasą kūrė didžiosios Europos tautos. Tai pirmiausia, vokiečiai, prancūzai ir iš dalies anglai. Bet pagrindė vokiečiai ir prancūzai. Ir Lietuvos tuo metu nei valstybės, nei tautos nebuvo. Ir šit, tai praktiškai buvo dalinamas į istoriją. Ir kadangi Lietuvos kaip valstybės nebuvo 19 šimtmetį savarankiškos, tai Lietuva ir nepakliuvo. Vat į šitas istorijos dalybas. Ir kai mūsų jau vyrai, Daukantas, e, Valančius ir kiti, Basanavičius, e, visi, kurie gilinosi tos klausimus, kai jie atėjo prie šitos istorijos dalybų, vietos jau Lietuvai nėra. Ir iš čia kyla daug mano akimi žiūrint problemų. Kodėl, sakykime, kaip yra sakoma, mes minim Lietuvos vardo tūkstantmetį. O ten, sakykime, prancūzai jau e, krikštijosi, ten nežinau, ketvirtam, penktam amžiui ir jų istorija yra žinoma nuo ketvirto, penkto amžiaus. Man jau mokyklo kildavo klausimas, tai kur Lietuva tą tūkstantį metų buvo? Negalėjo čia nieko nevykti, reiškia, aplinkui visi čia kažkas daro, klesti, vyksta prekyba, o Lietuvoje va, tūkstantį metų niekas nevyksta. Ir tik mus pamato 2009 metais. Aš jau mokyklai mokytojus vesdavau į neviltį su tokio tipo klausimais. Ir štai, kai susipažįsti vat, su to, kaip tas istorijos karkasas kūrėsi, kaip atsirado apskritai chronologija, tada supranti, kad galėtų būti ir kitoks paaiškinimas, kur buvo ta Lietuva tūkstantį metų. Bet aš nesiplėsiu samoningai šitoj laidoj, nes, sakau, aš šitais dalykais domiuosi jau dešimtmečius ir Mano informacija bus tiek tolima nuo standartinio žinojimo ir supratimo, kad aš net nedrįstu pradėti apie tai kalbėti, nes jūs tiesiog manęs neišgirsit ir nesuprasit. O šiaip jau atsargiai einant, aš tiesiog jums pasiūlyčiau paskaityti tokio vokiečio knygą, kuri išėjo keletą metų atgal, šviežia praktiškai knyga. Autorius vadinasi Uwe Toper, Uwe Toper, Knygos pavadinimas Didžioji apgaulė – išgalvota Europos istorija. Taigi štai, jeigu kas nors paskaitysi tą knygą, jūs suprasite, į kurią pusę apskritai galėtų linkti ir Lietuvos istorijos studijos, išeinant už šapokos istorijos kontekstą. O šiaip jau šnekant apie pačią istoriją, mes visi esam istorinių procesų dalyviai, ką tik buvo čia perversmai visokie, revoliucijos, sąjūdis – ir aš pats esu tų procesų dalyvis. Ir kai aš šiandieną skaitau knygas apie sąjūdžio istoriją, nu, aš, aš net pažįstu visiškai tų įvykių. Aš būdamas vid, viduj tų įvykių, mačiau juos visiškai kitaip. Mačiau kitaip priežastis, kitaip mačiau herojus tų, isto, tų įvykių. Ir štai istorikas rašo knygą apie sąjūdį, jis gyvena vat už keletos namų nuo manęs. Jis ten ir mane aprašinėja. Bet jis pas mane neteina paklausti. Jis rašo taip, kaip jam atrodo. Tai šiandien, šiandien, prie dabartinės komunikacijos, tai ką kalbėt tada apie šimtmečius atgal, kaip tas viskas buvo daroma. Arba antras pasaulinis karas, pavyzdžiui. Jeigu jūs paskaitytumėt, kaip aprašo antrą pasaulinį karą japonai, vokiečiai, amerikonai, anglai ir rusai. Jūs rasit visiškai skirtingą aprašymą ir nežinodamas, neiškart suprasit, kad čia apie tą patį reiškinį šneka yra. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip, klausom jūsų vardą, pasakykit iš kur. Aš esu Gintaras iš Kauno. E, tave, Rolandai, prisimenu iš sąjūdžio laikų, tu manęs greičiausiai ne. Nu, gal iš veido pamatęs ir atsiminčiau? Jo, atsimintum. Ir? Aš turiu tokią refleksiją iš tavo komentaro apie e, lietuvių vandenvardžius, ir... Taip, čia ne mano, čia, čia Viktoro Katiliaus, čia ne mano, čia Viktoro Katiliaus, tiesiog aš vieną fragmentą jo rankraščio pacitavau. Taip, bet aš klausau. Ja, ja. Ir aš, ir aš kaip sakyt, šios, dien, šios uh, dienos tavo m, temos, kas gyvenime įsiminė, Taip. knygos ar dar kažkur, uh, turiu tokį prisiminimą, kada uh, dar sovietmečių, man atrodo, gal Andropovo laikai buvo, man teko susipažinti su vėlesniu užsienio reikalų ministru Saudargu. Mhm. Jis tada ten su kompanija, e, nu, pirmą kartą pasiūžėjo į namus ir buvo prikraut ant knygų, ant stalo knygų, ten ir, ir, ir, ir senoji graikų, senosios graikų kalbos žodynas, ir, ir lotynų, ir, ir, ir dar daugiau ten. Ir jisai atrado tokį, nu, ta prasme, atrado, gal ne jisai atrado, bet žodžiu, pasakė tokį kaip ir atradimą, kuris man labai, nu, tokį sužadino tokias tautinę savimonę, tais laikais dar, dar pastiprino labai. Reiškia, sako, kas yra, kas yra mažiausias reikšminis vienetas kalbos. Nu, visiems atrodo, kad tai yra žodis. Ir sako, visur yra, visur yra teigiama, kad žodis yra mažiausias reikšminis vienetas kalbos. O vad lietuvių kalboj yra lietuvių kalba yra išlaikiusi nu vat jo tas toksai teiginys buvo tai tais laikais kad yra išlaikiusi garso kaip mažiausio reikšminio vieneto e, dar prasme. Aš įtariu, kad čia buvo Patacko įtaka jam. Nu, galbūt, nežinau. Bet ir jis... Žarskaus, nes Žarskų su Patacku tokių yra visokių suradę įdomybių lietuvių kalboje. Ja, nu, nežinau, kiek tame yra, aš ten paskui ir... Nesvarbu, netame reikalas. Patacku susipažinau, su Žarsku mažiau bendrau, bet, bet <clears throat> man tas e, paskui aš ten dar truputėlį daugiau informacijos e, ir ten, ten tų tokių pavyzdžių, nu, senųjų, senovinių tų žodžių, kur, kur yra, kur yra, kaip čia pasakyti, nu, senieji tie žodžiai - saulė, žemė, vanduo, ugnis ir taip toliau, ir, ir, ir, ir dvasinės kategorijos. Ten tikrai buvo pavyzdžių gana daug, kur e, tie dėsniai atrodo, kad ir veikia reiškia, kur ten yra dieviškos, e, dieviški, e, reiškia, tarsi, nu, dvasiniai garsai, kurie yra žemiški, kurie yra požemio ir ten, nu, žodžiu, ten yra visa... Šve, šventas, švarus, šviežias. Nu ir balsis ten, A, E, I, O, U yra ten, kurios yra, reiškia, tos daugiau dva, žodžiai su, su, su, reiškia, su, su dvasiniam kategorijom, kurie yra su, su žemiškom kategorijom Žodžiu, tas man toksai įspūdį labai paliko ir domėtis, skatino, aišku, tos tų tyrimų e, matyt, kad rimtai, kaip ir gal su istorija, čia šitą situaciją, kur tu pasakoji, gal ten po to e, rimtai ir neusėmė moksliniai tyrimų institutai ar ten dar kažkas, aš neradau daug literatūros apie tai, Žarskaus ten knygelių yra parašyta, nežinau, kiek galima pasitikėti, bet, bet žodžiu. Mm, Čia aš taip tai- atsakysiu, aš taip pačiam atsakysiu yra susidaręs tam tikras, e, na, stereotipų, tam tikrų klišių rinkinys. Va ta, tas istorijos konceptas 19 šimtmetį. Ir jeigu tu nori būti laikomas rimto istoriku, tu negali išeiti už to koncepto. Kitaip tave nevertins nei Europoje, nei čia vietoj. Gali būti, kad ir lingvistikoje tas pats. Tai visur yra tas pats. Nes yra žmonės, kurie jau iš to valgo duoną, ir jie nenori įsileisti jokių naujienų, nes tas sugriaus. Yra, yra parašyti moksliniai darbai ir jeigu tu įsileidė vat, visą tas naujienas, tai tada iškyla abejonės, o kągi tu ten rašiai, už ką tu ten gavai kažkokį vardą ir panašus dalykai. Čia yra didžiulė problema ir aš vat pabaigoje apie tai šnekėsiu, čia istorijoje tas ypatingai matosi. Gerai, bet dėkui už skambutį, pons Gintrai. Sėkmės. Ja, dėkui. Taigi štai istorinę dalį baigiant, aš jums keletą tokių kuriozų tiesiog pasakysiu. Nu, mes esame įpratę galvoti apie tokį mongolų totorių ordas, tas, kurios čia atjojo iki Lietuvos, net čia mūsų protėviai kariavos tais mongolais totoriais. O, nu, aš bent jau nustebau, sužinojęs keletą metų ar keliasdešimt atgal, kad mongolai nieko nežinojo apie savo praeitį. Jie visą tą sužinojo tik 20 amžiaus kažkur apie vidurį, kai ten e, rusai atėjo. Ir atnešė jiem apskritai, išmokė jos rašyti ir panašiai. Tai nieko nėra, apskritai, jie nieko apie tai nežinojo. Toliau. Pavyzdžiui, jūs galite atsiverti <coughs> net normalią enciklopediją, istorinę enciklopediją, jūs galite sužinoti, kad, pavyzdžiui, jezuitai 200 metų, 200 metų E, sėdėjo Kinijos imperatoriaus dvare. Ir kur jų įtaka prasideda ir kur baigėsi, šnekant apie Kinijos istoriją, kultūrą, literatūrą ir iš viso apie visą tai, ką mes vadinam Kinijos palikimu, yra labai sunku pasakyti. O jie ten 200 metų sėdėjo. Ir beje, per tos 200 metų buvo keliasdešimt knygų deginimo vajų. Buvo renkamos visos senosios knygos ir naikinamos. Na ir tokį patį jokingiausią turbūt dalyką, ką galit kiekvienas patikrinti, kai dažiūrit History Channel, kurioje rodomi istoriniai filmai, jūs galit matyti, pavyzdžiui, tokį vaizdą. Čia tai yra realus filmas toks, kaip jie dabar mėgsta daryti, tokius pusiau dokumentinius. Štai Romos imperijos legionas eina užkariauti Britaniją. Filmas apie tai. Veiksmas vyksta gruodžio mėnesį. Britai – kailiais apsisiautę, po lapais pasislėpę, laukia tų Romos legionierių. Gruodžio meno, kaip sakau, šalta. Ir staiga įeina tie Romos legionieriai į kadrą. Ir kaip jūs manot, kaip jie yra aprengti, tie Romos legionieriai? Atkreipkite dėmesį, kai žiūrėsite tą filmą. Ir yra aprengti, ap, aprengti tais trumpais jonėliais, plikom kojom, plikom rankom, o kaip sakau, gruodis. O tie Britai vaizduojami su kailiais. Na ir kaip jūs įsivaizduot, kiek ilgai tie, tie romėnai ten tos e, britus vaikysis, o šitaip apsirengi. Bet filmo statytojams tas matyt ne, ne, <laughs> neatrodo jokinga. Jie net nepastebi. O žinot, kodėl jie nepastebi? Todėl, kad vat kiekvieną savo tą klausimą užduokit. Ar jūs matėt senovės romėną arba senovės graiką su žeminiais rūbais? O juk tiek Romai, tiek Graikijoje šalta būna. Ten su tais rūbais, kur, e, kuriais jie yra vaizduojami ant visų šitų vazų ir filmuose, žiemos ne, nepragyvensi su tokiais rūbais. Nėra jokio, aš bent nesu užtikęs jokio atvaizdo. Tada kyla klausimas. Arba klimatas buvo visiškai kitoks <coughs> tais laikais, arba čia yra visai kažkas ne taip. Aš aišku žinau tos atsakymus, bet aš jums jų dabar nesakysiu, sakau, jūs... Kadangi aš pats, kai susidūriau pirmą kartą su, su tom problemom chronologijos, man irgi buvo labai sunku patikėti, dėl to kiekvienas pats ieškokitis, jeigu kas nors susidomėjot. Aš tiesiog pasakysiu, kad reikia žymiai atsargiau su istoriniam teorijomis, kurius jūs dažnai remiatės, kurdami visokius... E, ir komentaruose jūs remiatės istoriniais konceptais, reikia gerokai atsargiau elgtis, nes tie, oi, dar toli gražu ne faktas, kad tie istoriniai konceptai yra ne fantazmai. Pavyzdžiui, ir tie visi rytai, Indija. Jūs pasidomėkit anglų įtaką Indijai 17-18 šimtmetį. Aš nenoriu toliau plėstis, tiesiog pasidomėkit. Internete ta medžiaga yra prieinama. Susiraskit pavardę žmonių, o jos yra pasirodo, kurie anglai, anglai ir jų įtaka į tą vadinamą Indijos senąją kultūrą, literatūrą pirmiausia ir filosofiją. O šiaip jau, šiandieną genetikos mokslas jau yra pateikęs daug naujų atradimų. Ir iš to, ką jau mes žinom, išeinant iš genetikos, iš to haplo grupių vadinamų, mes jau matom, kad e, istorijos laukia daug labai netikėtumų, greičiausiai bus naujas vėl istorijos pasidalinimas, yra paradoksas, bet dėl istorijos yra kovojama kiekvieną dieną. Istorija visada yra nukreipiama į ateitį. Istorija tai yra tam tikras politinis ir ideologinis įrankis – O šiaip jau internetas, jisai kūrė kritinę masę žmonių, kurie anksčiau ar vėliau privers daug ką peržiūrėti. O dabar yra sunku dėl to, kad daug žmonių valgo duoną iš to tradicinio supratimo. Ir jie aišku nepasiduoda. Jie aišku nepasiduoda ir dar ilgai nepasiduos. Bet internetinė erdvė įvairiomis kalbomis. Jinai kūrė tą kritinę masę žmonių, kurį, aš manau, kad netaip jau ir ilgai reikės laukti. Bus labai daug dalykų peržiūrėta istoriniuose konceptuose. O šiaip jau, baigiant šitą dalį, aš pasakysiu, kad pat tuo metu, kai mes skaitėm knygas, kurių nėra knygynuose, klausė muziką, kurios nebuvo plokštelių parduotuviai, aš tą būseną įvardinau savo metu Nemono žurnale vienam straipsnį, kad mes gyvenam pogrindinio išsilavinimo ir vidinės emigracijos sąlygomis. Tai žinot, aš pasakysiu, nedaug kas pasikeitė nuo to laiko. Nors dabar yra viskas prieinama, bet dažnai e, žmonės, e, žmonės valgo, kramto tą tokį peną, kuris yra labai toli nuo realybės įvairiose plotmėse. O ta, ta tikr, tikroji altern... E, lygiagreti realybė, jinai egzistuoja, bet jos niekam nereikia. Aktigonė su Rolandu Paulausku. Kas atminti įstrigo, kas sielą įsispaudė, paskutinė dalis, šventės jau čia pat, skubu namo. Kai šnekam apie bendrą prasmių lauką, tai šventės yra tiesiog būtina to prasmių lauko dalis. Ir e, jeigu apie mane šnekėt, tai aš nuo vaikystės jaučiau tiesiog poreikį per rasas uždegti laužą. At nežinau kodėl. Nuo pat, kiek aš save atsimenu, mes vaikais dar eidavom prie Nemono, bet laužas turėjo būti uždegtas. Nežinau kodėl. Aišku, per kučias mes visi skubam namo pas tėvus. Ir žiūrėkit, valstybės keičiasi – Ateina iš kitų kultūrų kitokios šventės, ten Valentino diena, ten Halovynas, ateina, nueina, neužsilaiko. Tikiuosi, kad neužsilaikys tokie Halovinai. Keičiasi ekonominės formacijos, o mes per asas į Kernavę arba prie laužo, per vėlinės į kapinės aplankyti protėvių, per Velykas kiaušiniai, o per kūčias namo, namo visi. Ir kol tai bus, Tai jau yra tas pagrindas, ta kulgrinda, tas bendras prasmių laukas. Ant tos kulgrindos sutilpt gali, o tai štai tos visos keturios tautos, apie kurios mes kalbėjom buvusiuose laidose. Kokios jos skirtingos bebūtų šiandieną. Bet į tą šventinį prasmių lauką jos tilps ir apie tas šventės, kurios vakaras. Labą vakarą. Taigi štai ar, su artėjančiomis ir jūs, sakykit, o iš kur va tie kūčios ir kalėdos, ta žodžių kilmė, gal jūs žinot, apskritai, iš kur tie žodžiai yra atsiradę? Čia reikėtų pasiteirauti mūsų kalbininkų, Kazimiero Būgos, Zigmo Zinkevičiaus. E, na. <laughs> Tai jie nurodytų, kad e, kūčios yra teisės iš graikų kalbos. Iš graiko? O kalėdos iš romėnų. O su kūtė neturi čia sąsojų? Kūtė, kūčios, kūtė yra. Taip turi būtinai būtinai turi nes per bizantiją šitas žodis atkeliavo į rusiją ten e, kūčia buvo toks patiekalas iš įvairių grūdų šiupinys galima sakyt ir tai yra šventinis patiekalas kada reiškia norima kad ir kitais metais viskas ką žmogus augino taip pat sėkmingai auktų ir toliau o lietuviškų pavadinimų nėra kur nors užfiksuota šitų švenčių deja mūsų žyniai žyniai nerašė raštų nei ant beržo tošies nei ant kokio <laughs> pergamento ir mes tų pavadinimų neturime tų mūsų tradicinių šventinių valgių supratau nėra jau užsilygę nėra užsilygę taip, eh? deja. o sakykit tas e, tas aš net nepasakyčiau paprotys bet tiesiog gyvas reikalas vykti namo kūčioms tai yra lietuviams būdinga ar tai yra plačiau išplytęs paprotys apskritai kūčių vakarienė ta e, šventųjų kalėdų vigilija tai labai būdinga lietuviams. Ir tai nėra bažnytinė liturginė šventė. Ne, tai yra šeimos tradicija, kuri turbūt nuo labai senų laikų ateina ir jungia visą šeimą ir todėl net ir po pasaulį pasklydę vaikai tą vakarą stengiasi parlėkti Taip, tiesiog. Ir, ir būt kartu. Kažkaip kartu, net nekyla abejonių niekam, kad taip reikia daryti, norsgi niekas nei mus moko, nei verčia, bet tiesiog yra poreikis ir viskas. Na, nu, šita, šita tradicija yra be galo gili ir į kiekvieno lietuvio širdį. O jūs paminėjot bažnyčią, sakykime, o kaip čia yra su Kristum susiję, jau čia apie kalėdas, jeigu šnekėt. Apie kalėdas tai taip, kadangi kažkada Romoje buvo tokia Saulės sugrįžimo šventė, vadinasi e, Die Solė Invicta, nenugalimo Saulės šventė. Ir tiesiog paskui, kai krikščionybė tapo valstybinę religiją Romos imperijoje, tai ši šventė buvo pakeista į Kristaus gimimo dieną, nes jokio dokumento apie Kristaus gimimą nėra išlikę ir nebūdavo tuomet ir registruojami tokie dalykai. Tai tiesiog pritaikė tiesiog. metaforos taip, kad Kristus pritaikė. tarsi patekėjusi saulė mm, visam pasauliui. Tai pritaikė, taip ir šita diena tapo kūdikėlio Jėzaus gimimo diena. Kitaip sakant, mes turim gamtinių švenčių tam tikrą sistemą, ar ne? Rasos, taip. ilgiausia diena, trumpiausia diena, lygiedieniai. Ir ta sistema labai gražiai tikrai atsispindi mūsų tautos papročiuose štai per rasas reikia surinkti trejų devynerių žolynų puokštę. Ir pusė tos, tos, to žolynų yra suširiamo naminiams gyvulėlėms, kad jie galėtų, reiškia, išlikti sveiki per visą tą ganivą. O kita pusė laikoma iki, iki kučių ir kučių mhm. naktį atiduodama jau antroji pusė. Tai čia žemdirbių kultūros turbūt šventė. Taip, tai šita, šita e, tokia tradicija kelia metus pusiau ir dalina paskui lygiadieniai į ketvirčius jau. Čia žemdirbių kultūros, nors tas trijų devynerių algoritmas tai yra senojo menulio kalendoriaus algoritmo, mm, kurį sukūrė dar medžiotojų bendruomenė ir turbūt neatmenamai senais laikais e, akmens amžyje. Aš čia dabar pagalvoju, matyt, vis tiek mūsų protėvių dvasios padėjo surinkti tos 300 tūkstančių parašų, nes žemdirbėjai šventės tokios senos, ir tas požiūris į žemę dar vis tiek yra išlikęs pa žmonės, bent pas dalį mūsų visuomenė. Na, dar netaip senai mūsų senoliai išeidami art žemę, tai pirmiausia atsiklaupdavo ir pabučiuodavo ją. Tik vėliau jau sovietmečių kolūkių laikais ta žemė tapo permirkusi dizelinų tepalais ir darbas tapo atgrasus. O <coughs> tai mes, mes lauksim šventėm dabar Elnio devyneragio taip lauksim ir turbūt kad tai netgi galbūt yra senosios saulėgrįžos šventės pavadinimas užkoduotas dzūkiškoj dainoj kur atbėga elnės devyniaragis paskui žiūri į vandenį ir mato kad tarp jo ragų įstrigusi strėlė reiškia jis bus paaukotas kad saulutė sugrįžtų mhm. ir vėl prasidėtų naujas gyvybės ciklas ir javų pluoštą turėsim ant savo stalo taip taip ir turėsim ir pirmąjį tą pėdelį kurį šeimininkas supjaudavo per rugiapjūtę čia vėl kaip svečią iš kluono pakvies prie kūčių stalo ir jis užims tą savo vietą jame turbūt ir slypi ta javinės dvasia ir kol mes šitą e, jausim visi, tol mes busim gyvi, aš taip galvoju. Va, čia yra ir būsim savo žemėj ir savo gamtoj gyvi, nes e, prie kučių stalo kai kuriuose Lietuvos vietose dar buvo išlikęs paprotys pakviest šaltį ir vėją. Mm. Tai yra sandarvės su gamta, noras su stichijom susidraugauti, susi... reiškia tart, susitart, kad vienas kitam nekenktų gyventi ir, ir taip santaikoj išbūti ir sekančius metus. Dėkui Jums, panas Libertai su artėjančiomis šventėmis jums. Sveikinu ir jūs visus. Dėkui. Lauktume didžiosios žiemų šventės. Dėkui. Ir štai mes jau einam visai pabaigą. Ir aš leisiu savo paskaityti tokią improvizaciją, kurią aš jau skaičiau buvusioje laidoje, bet jinai labai tiks ir čia, nes ne visi girdėjot, nesakysiu, kaip čia jinai atsirado, tiesiog skaitau. Kai klausiu aš kartai savęs, kas esu, aš savo atsakau, kad truputį gal dzūkas, o kartais žemaitis, šiek tiek gal ir lenkas, galbūt pasaulietiškas, gal religingas. Nesu už kitus, aš gingdievė geresnis, bet po velnių nesu ir blogesnis. Tiesiog aš lietuvis ir toks įdomus, tik toks įdomus, aš tikiuosi, pasauliui. Taigi štai, Artėja šventės, tikros gamtinės šventės. Šviesa vėl nugalėjęs. Diena pradės ilgėti ir šventėms visos keturios lietuvių tautos vyks į namus. Kas negalės, aš manau, kad mintimis bus su namais. Ir visada žinokim, kad Lietuva yra vienintelė visų mūsų namai šitoj žemė, šitam dideliam pasaulyje. Taigi visus su artėjančiomis šventėmis gesinu laužą Labanakt. Aisim bernai kalėda, uts kalėda, žal kelmo požiūrį galiu kalėda, kad riegais iš šonų vaikys kalėda, žal kelmo požiūrį galiu kalėda. от скалина.